gaizia delatik batu zaiez dugaz batera danon batera laizi hartzen txiste edara dinoren kanbara agenda elkarizketa elkarizketa Arratzal leon entzule! Hemen gauz gure laizi hartzen magazineko hogeta amargarren programan. Zenbake biribila. Zenbake biribila, eh? Krisis, krisis garai askontzako, eh? Hogeta amar zenbakiz, eh? Bibiderro hogeta amar baina, eh? Eh? Bibiderro hogeta amar. Como que bibider? Bigarren temporadako hogeta amargarren, saio? Doble Ah, bi punto hogeta amar. Eh, segunda krisis, adiós! Ba, bueno, hemen juntago talde gaur, nahiko berezi, eh, berri, ez dakit, noeda asko dugu programan, programa, nahi Talde nahiko kuriosu juntagoa? ga. Oso oso kuriosu, dugu hemen eh, nire parin dugu maitan, eh? Bai, hemen nau, arratza leon, eh, entzuriek. Ma <laughs> maitane kon dos, no, kon trestes. Maitane, jo-jo. <laughs> Tekniko moduen estrenetan dugu hemen gure Esatari principala, baina gaur ez dakit, afoniko dauen edo. Uepa, uepa, uepa, ratzale dauen. Ah, Ez, dauen edo. Ese, bueno, ese, ese. Baina rekal zuzen duen bizait Zer. Ez da, estrenikoz ni tekniko moden. Eh, ah, ez. Bueno, nigaz bentsut bai. Lehen ikibili genau. nigaz bai. Zait jut oso sorri Ba, bueno, ba, menau. Hemen eh, torri zen zainien beti akortando bakalau. Eta, ia gauza gondur. Midiendo los tiempos. Bueno, eh, los tiempos, pues, mirar. Ia gauza gondur dena, enda. Ba, eus. Jo guzen gauza politxasko, ez da. Bai, karo, karo. Oh, en falleta, nahi. Oh, Osa gure nahi nahi nahi zazte Ondo doi, ah, bale, bale. Eta novea de moduen... Ah, bale, bale, vale. <laughs> Que tarde has. eta hemen deko guz... Eh... Joseba eta... Eta pello Ma... Juan, Juan Chuko, Juan Chuko ikasle, ez da? Juan irugarren gara gara maiako. Eh? Bi... Bigarren maiako. Debe bigarren maiako ikasle deko guz. Eta gaur, enprimizia, etorri die guri elkarrizketa deitzen. Bai. Gaur gu izango da, elkarrizketa dutuek. Ondo entzun dago hori. Bai, bai, bai. Osa, elkarrizketa zuen bitxak emizko zuek guri. Hombre. Bai. bai etorri die zuzenien, elkarrizketa bai, guri, jera. Baina eta aparte ikingo gure azteko elkarrizketa oikoena, torpekatarin, gaur deko gure inguruen e, Imanol Agirre, Fasting jauna, arratzaldeon. Artza de don Gabon ah, pieta zaleok. Ba. <laughs> Gabon, Xavier. Eta bueno, ba, bera gara gorko gure gombidatu. E. <laughs> bai. Eta besterik, gabe, e, aurkezpena bukatute, bueno, eta baitu, eta, eta, eta, eta, nor faltaiako, a ber. Ah, eta gaurko honetan, gidei lanetan, entorriako, abadinotik, andramelitik. <laughs> Ah, vale, vale. Funky jantzari. Itxaban, piniko te entrada bat. Itxabon, eh? itxaban, itxaban. Aurkeztu Venga, ba. Eh. Ia, ia, ia. Ya que estamos aquí de presentaciones. Sí, claro, eh, teniko... Venga, va, dale, dale. Eta gugas, Andramariko ausoko abadinotik hemen eh, zer. Ah, claro, ez da entzuten. Ah. Itxan. Dale, dale. Ez tozu entzune zer soñarte entzule, ointxasiko gara. Oin, izena ez demizu. Itxan, berrio, berrio, berrio. Venga, va. Ta, subidoia zizan bizu ni izena. Venga, va, va, va. Itxan, eh? Asi barrido, venga. Venga, aurkezpena. Abadinoko ah, Andra Maria Usotik hemen, eh, oh, dantzari eta irrati esatari dugun, eh, Jon Rekalde! eh, ba, bai, eh? Hola, bai, eh? Ya está, ya está, ya estoy motivado, ya estoy chupado, ya, estoy, a tope. Ah, bueno, sarrerako itxialdo gau musiki efondun, gure bai, basura. Bai, bai, bai. bai. bai. Ba bueno. Eh, hori. ja aurkezpenak egin oin bai. Porto lo alto horreka los son. Jungo gara azte honetako nobedeekin, maitxane. Bai. Maitxane gor, irute egin guzuz, eh? Maitxane. Bai. Eta, Eta, badeko gualde batetik izateko, gujuroko ikostolako... Gujuriako. Gojuria. Goiuria. gujuria. Eh, goiuria. Gojuria. Gojuria. Gojuri. Gojuriko, ikastolako, liburun, aurkezpena. Kontu da, ibili diela, pare bat urtez. Igual gehi hau hainbat elkarrizketa egiten goiura ikastolako e, ikasle, irakasle eta komunidadeko kide izen ziren e, horrei nahi eta e, ja behin goz urten da goiura ikastolako liburu, e, gogoratzeko zer izen zan goiura ikastola, Piskat, e, transito hori zelan, e, eldu ziren proiektu horretara eta proiektu hori gaur egun zer o, zertan geratu zen. Piskat, espliketan dauen liburu hori. E, Hori da, bigarren aia izenburu moduen edo, esan esaten jako da, izenburu bat, eta... Azpititulo. Azpititulo. <laughs> Deko, auzolan, miresgarri baten kronika. Zlan? Auzolan? Miresgarri baten kronika. Ojo. Eta aurkezpena izango da, ekainak amaseian, arratzaldeko saspiretan, goiuria kulturgonien bertan. Muy bien. Eta goiuria ikastolatik, maiztegi ba, eskola ingo usaltu. Hori da. Eta zer dugu gaur, gaur bidian entzun dut, kristo megafonu bai. alta horre bai. plazatik entzuten zan. Gaur, danok maizteiko eskolan gehien gozatu dugu egune da. Maiztegi eskolako jaia. ojo. Abai, beste batzuk jena hain ondo pasetan. Ez? Eta zuzetan hamen ah, bai, ba. Bai, bai, Beti. Eh, Nahia goizen duzu eh, irratire tortiala? la? Primeren engantxo bindozta. Hala. <laughs> ah, e, eh, e, Osa, esamen bakarri etorri gure ez da. Etxe, bueno, bizit... Bueno, ez da luzi izango, ez eh? zuen nahi osu nien karrezketi, eta nahi osu nien ju. Eta bueno, zuek su, su ikasle izaiela, zer egon da gaur, zer gitarra ukin osu maizte erdizkoako jaitzen? Yeah. Eh, Aixer, oin, si, esaspitarketan playback lehiaketa, ez da, gonda? Bai, e, playback lehiaketa gonda, beba egon die koltsonetak eta holan, eta... Umientzako jolasak. Hori da, umientzako jolasak, eta gerra dago gatu egin ja, bai egon da maiztegi barruen erakustaldi bat. Hori da, urtero goten dana, ez da, bai. maiztegiko erakusketa. eta bai geringo da farixe. Afari hombre, sor duten, a ver, igual gara ezin duko, eh? Está aquí, está aquí. Beratzi, beratzi, terdi xe... Horre inguren bai, xe, Bueno, hori, hori, hori. Eta, buruz. Eta, gero juer gara, komo gaitu de gongo da, esta. Ser dau? DJ, bai, eh, Ainoa. Die, ai <laughs> Jo, espaliko parte, tío. Men eh, baitan ekikasli baino gehia gaki, eh. <laughs> eta bueno, ba hori, honetkin batera, maitane, aipatu dugu Bai, jarraituko gu? Bai. Biser, zer dago? Biser, biser arratzaldeko boster dietan, Bilbon, manifie dago? Hostia, biser, biser, gai. Karo, biser, biser. bai. Kontu eda pasan urteko maiatzan e, eh, saspian, eh, ernaik, eh, manifa bat edan tolatu eh, Bilbon, Bilboko kaleetan, manifa pasifiko bat, eta azken momentuen eh, ertzaina euren gana eh, juen zan, eta borragaz eta danagaz, eh, jota fuego a pegar de hostias. Eta, eta saspi gazte atzilotu zabiesan. Horien artien durangaldeko hiru. Eta eh, urte bat pasau daia, urte bat eta piku, eta e, eh, kontu da kainak ama gazte horrek eh, epaiketa dekiela. E, Nos, parkatu? ama Epaiketa dau, kontu eda leporatu egiten jaki esela, bueno, kontu eda zipaiuen e, eh, bertzino bakarrik hartu dala kontuten, eta leporatu egiten jakez urte eta erdiko espezialdia, eta hogei mili euro baino gehi hauko izuna. E, Piskat horren kontra eiteko eta bai e, eh, eskaituzuek geldituko dinamikagaz e, gaztien e, E, zelan da, gazte borroka pixkat gora ipatzeko eta gazte borrokan garrantzia emoteko eta bai gazte borroka eta beste hainbat borroka, ba, metal langileen borroka eta eta e, feminismoko borrokak bai eta beste hainbat borroka bai pizkate mai gainen jarteko eta horren garrantziaz ohartzeko bizar antolatu da Manifie eta bizer bosterdietan Bilboko Plaza Elitikotik urtengo da manifie. Orduen eh, danok zeusi egon bidatute, e, eh, antolatu die, bueno, pizkate herri mailan eta izorretan adibidez bizer hartuko gu e, durangoko trena, eta eta dauke da dainde, dano danok gara oin esango <laughs> Zerako txapa nahi enbotatzen, eh? Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Entzule, jakin emi dabe, betik arratzaldeko bostak hogeta bost gitzi, trena hartuko, bueno, trena eta berrogeta bat da, baina kedadi egingo gu hogeta bost gitziten, amasei eta hogeta eta hori, e, bizer ikusiko gara, eta danak bilbora, eta eta gazte borrokak merezi dau. Ja, merezi dau, ez? Eta, bueno, interesatu bat zuek, zuen eh, salak eta publiko hori egiteko bilbora, animau. Bada espada guztot, aterkin nahi dutia nima konotzuela, ze Trumoidea trumoi da monda alerta hori ze. Bai. Asi que kontu zibili, eh? Gaur izor eta tropikalik ez dugu, baina bueno, horren barri bintzen badaiket. <laughs> eta, bueno, eh, gazte horroka batetik beste den gugu saltuz. Eh, bueno, Zorginola moduen ezagutu izen dugun... Eh, Fundisef, lehen funzidera punta bat, <laughs> oi, oi, zuzen zera Fundi Fundifest, da, ez da? Fundifest. Habitu, ah, de? Hortik fundifest. Eh kilekoa. <laughs> ba, bueno. eh, udaletxek esan da benez, eh, oina, botako dabe. Eldu da momentu egin. Eldu da momentu egin, baina bueno, ez dakit nik. Horrengo dat, data bat zehaztu da. Takit, bai. Urrengo eh, hastietan. Urrengo hastietan. Bai. <laughs> bueno, beti, dago, beti hor da osatik oso lar zabalik, ez? Ez da, bai. lotzen... Ez dakit, baina, ez dakit aukera egin gau zegoen jalako gidiek beste ere jaire antolatzeko. Orduan horrek... Ez, zorriñolako ekia yeah. utzitu egin dabe zorriñola eta beste, yeah. ba, bueno. beste proiektu batzutan da biz. Ba, jo, ba, bezarka bat zorriñola... Bezarka bai, animo, animo. Bai, inguru nebili jende guzti zei, eta, eta bueno, jakin dizuen, ba, hori, urron ba, bueno, horra etxapie emoten urbildu nahi baduzu edo... Edo jurua haute basabizie, ba, bueno, obra badeko zu hor, zer? un pixkat informazio, pixkat bota diarren. jota, bota, bota. Claro, lanetan hasiko die, baina kontu da eh, eh, terren horretan amiantu edo abuela. Ojo! Orduen horregaz, edepton tonbora aukiko dabe dana botateko, eta gainera eh, aurre ikusten da aurre kontu bat, eta kontu da jabeak irumile, osea irumile, irureunda amazortzi mile, saspireunda laro eta mabi euro, pago biharko dauzela derribo horregaitik. <laughs> Eraizpen izpen lan kontue hori da, klaro, amiantu ere e, ah. E, eta hartien dauela. A ber, estudiago. Eta, ba. bueno, eta kit besteri dukogun. Ima ba. edo... Ba, ni pai. Bota, bota izu gamo. esan, azte burunetan egon gala beste kirol proba bat. Ojo, mm. kirol proba. Venga, kirol proba. Bai, bai, eta duran galetik horri biliko die bueltaka hain bat, e, eh, zerez na, ziklo, turista edo... Ziklo loko. lehitzan, modo ez profesional bat nire bilen Amateur. Amateur, edo, bueno, esaten da, unos mataus. <laughs> Unos mataus. esaten da, nah, kontuz ibili duran aldien errepedietan, egun zuen zier ibiliko dielako, hor maiot, baltz eta hori Azike... Eta bilbideko gu? Ba, ni daki ala, bibe transbizkaia deko izena, eta durengotik urten, lehenengotik eh, abadino, elorrizo, tik kanpasarrigon, handik eh, arrasatera, arrasate bergara, bergara sora luze, eibar, eibartik arratetik isure igongo dabe, gero etxebarria, markina, <laughs> Ridonak esaten nahi biluzte hot. Tia, ona. Eta gero... Gero pilotik oletara, oletatik gero eh, gizaburu, gizaburu aulesti, aulesti munitibar. Ba, eta gero hor, zelan dauzen, bi bibli debi hor luzi eta laburre banatuko die. Ah, vale. Laburre, bizkaiko begira tokitik buelten entoreko die Monte Calbotik zier. Que bonito. Barrido, iso horretara bueltako die, iso horretan bakisa eta oro hori zeharkatute durengon antza dia, generaletik durengon sartuko dia, hortik izurtza maineri, Adios. eta urkeolako santuari joan nahiko dago eh, amaierie, eh, hori laburrek! Hori laburrek! Eh, hori laburrek, baina luzi ingo da benak muniki hartu eskumatara, gernikara direkzinuen, handik bermion aino, bermion soiu Eta soi beri buelte Monda, gero, zehatz mehatz ez <laughs> Baina urkio la arte, eh? <laughs> Autopistatik? <laughs> gero, urkio la baino erina monte kalbo atzetik iomiko eh? bai, da, eh? Munik eta dana. Eta gero, leku barrinetik, urkio la da. Eta zuk uste, Lucie ingo daen, non hor, aurreatu gabela laburri jendan jendie? Nik uste dut, baiet. Nik uste bai baiet. Esango zuten ben maiz jendan bat Lusera punta dute baina laburren bidabela. Eta datorren hastien, komentau guia ba bueno, ba hori egizen die azteko nobeida Eh, abestitxo batxukin, bate, batxukin ez, batekin ba, ba zaituet, ba eta laster gure elkarrizketa, aurko elkarrizketa nobeida da eta ni apur bat urduri, nau. Ez dakit ze galdera, karri zen gure e, gaztiek, una baina... <laughs> Bizotxa ziate ya, aceleretan Hori bat, abestia, eta abueltan gauz. Hori Mira, que liada. Eta bueltan gauz hemen, gure gaurko nobedade, arekin, gaur elkarrizketatu esan bezala gu izango ga, eta mendeko guz, Joseba eta Peio, apa multiak. Ixorretako Juan Orogoitia, Aikei Juantxu Institutoko bigarren Maiako Ikasliek, eta dakidan ez, eh, lan bat iosue laixerreati buruz, ez? Eh, bai, eh, Euskarako proiektu bat da, eh reportaje bat eta eh aukeratugu die laixarriateari buruz. Ah, bai. E, dalako euskara irrati bat eta inozuelako euskararen eh, aldera claro. pues bat. Claro. De calidad. Oh, Joder. Eh. <laughs> Orden proiektu e Berez, zer da, Euskaran alde egin dauen zerbaiti egitea elkarrizketa? E, bai, e, o menos, edo Euskarakin erlazinio edeko edo, adibidez, ba, euskal euskara ikasi dauen nonor, edo lako gauza. Proiektu Eta gu Euskal Eta kasunetan Euskara sustatu dauen laixi erratia. Right. Wow. Wow. azpiazu fitness da laixi erratia. Horra. <laughs> Top 1 2, todos. Ba, bueno, ba, galdera ja txiku, burgu keitxera, eta nahi zuen nien, hasi, eta guen presgauz. Bai. Vale edo zer erantzuteko. Venga. Bai, zeu esan egitari. Ba, zeu bueno, lehenko galderakin, dela, Eh, no sortu zan lehenko aldiz laixiarri ratia? Wow. Ba, hemen socio eh, fundador bakarra eko guai, bai. mai, mai inguruen, así que... Bimila eta... Es que amase igual que estaba eh, da, edaz. ¿Qué dices? A ver, beres bai, beres oin urte bai. pila sortu zan ideia. Eta tekniko lanetan nire nasier, asier toto, ni, da alan kuadriako gozat izen zan, zorakeri bat, hasi ginen geratzen, eta alan gozatzu betan, eta, bueno, hor, hor sortu zen proiektu, hor sortu zen proiektu nien izena, gaur egun mandentzen dagoena. Eta, ba, bixe, gero gonzan denpora luze baten e, hortxe alde batera itxitxe, ze eskinen ikusten kapaz, onako gauza bat itxeko. Eta urte pilo bat da gero, abaitxik gatik zabaldua bezan, eta horregaz batera, ilusino eta go asko buelta uzien, eta uretatik bat, laizia erratize, eta laster urte bat. Urte bat egin dugu? A, ah, urte bi. Urte bi! <laughs> Ke bonito te da, gehando, eh? eta urria. Aiki ez arte bi, aiki arte Urrian sartu binen hona eta Zaro maiaran ja eginen irratia gaz. Ogeian, bi eta ogeian. Osa, oi, laster urte bi bai. hau, Momentu santenan ez, baina online, linee. Bale, ba, orduen, ba, inguturrungo aldera, dela, <laughs> zer bultzatu zuen edo hori astera edo oitera? Eta nik erantzen bide dena? Bai, hombre, gara, hombre. inguruko galderak, bai? Azteko eta bain, uste dut horretan zurantza eta berbaiki asko guztu dena telako <laughs> eta zena, jode, ba, zer, nire, nire partetik behintzitola izin zen, ez? Berbaiki asko guztu dena ganera, ba, bueno, eh, irratizetan eh, zuke eh, etxien, kotxien, beste, edo nun, zu eta entzuteko duzen irrati aukeretatik, danak esan estilo bat, edo oso, oso formalak diela, eta os, oso filtraute duzela, eta hau aukera bat zela, irrati libre bat, guk, guk nahi esateko formatu bat zela, guk nahi musiki ipini, guk nahi dana bultzatu, da, uste dut horregatik sortu zela, eta, eta batez prestutena esan, ondo pasetako. Bai. Hemen batu gara, irratizek guztetan jakule batzu batera, ba-, beste era batera, eta lan junta ginen, Bai, Eta... nik, nik hemen egiz esan, os, ondo paso egin dut, bai. bai, bai, bai. programa batxo gukik usamen, epikos. Esan bidea nahi, eh, ez, emozen dut onterizia gala, baina barikoa ratzatetan gatoz eta nok ez da bitean barikoa ratzatetan planak, eta ez, eh? uste dut ostira la izan dira danontzako diela, ba ondo pasetako, edo da, bai. beste Dai. goza batzutako bai. gazta herrien, poteon joeteko, edo playara jo herrien, ba gu iuntziru, iuntziru, ostira letan, enbatzen gara, ba ondo pasetak guleko, eta guztetan jakuleko, hau, hmm. Vale. Bai, baina, bueno, hau jo da danontzako galdera bai. Venga, bai, vale, venga, ba, venga, ba. Eskerrak, eskerrak. Eh. Artuzo, haizi. Eh, vale, eh, gizan joen ja espalditi pentsaute hemen hasti nien edo kolaboratzie? Bueno, gizan bai. zu justo ja gizan joen <laughs> baina. Ni, ni, fundador gana zen. Bueno, igual maitan hasiko da, bai. ni baina nina sartu zala. <laughs> Nire kasem da pixkat salsera bat nasela eta leku danetan sartzen nasela. Orduan ikusina ben hemen abadetxien sartu ginen aukera irratia sortzeko aukera ikusi gainon espazio bat eta pixkat biherzien eh, ahotsak eta saustien a ber animetan zara eta pues bai anima nintzen eta pixkat horregaitik no hemen eta hasieran bai da pixkat irrati baten sausenien mikrofonoetan aurrien pixkat lotza korti ez eta esara esplaietan asko gero ez mm. momentu bat ja venga edo zer esaten dozu eta super gustora sentitzen zara eta gainera ikesten dozu be berba egiten en publiko Empoliko. On, <laughs> eta, eta zure hautsa entzuti, eh, bai? Ba, eta unartzi hau da nire hautsa, ez? Eta hori, unartzi zure hautsa, eta... Ba, bueno, ni, ba, nire kasuen e, eh, maitanen antzeko izan zen. E, bueno, maitanen uste, maitanen kasuek egin izan zen. Ati ezabelik ikusi zen, sartu zen, eta eratu zen. <laughs> Broma. Ni, nire kasuen, ba, bueno, hemen e, eh, jorretako taberna baten iten eman lan, eta, eta honek asko urratzen zin bertara. Eta horretaz aparte, ba, bueno, e, programa jarraitzen eban eta nahiko joko moten otxuen gara horretan. Bai, lixi bai, errati. <laughs> lixi ba. eta, bueno, ba, esagun ez eta programan jarraitzen gintzen ez, ba, bueno, proposatu ustime bai azt, bi aztien tarte bat egiten aztie. Eta hortik, ba, bueno, han ido delegando responsabilidades, eta hemen eko zuen gaur, ba, gidari moduen, <laughs> e, beste egun bat eh? <laughs> un poco engañado, ¿eh? Se sabe, ¿eh? Se <laughs> engañado porque quieres, ¿eh? Sí, ya. Y se te sastien... Eh, vi a Steam Beñeto Río aquí el único titular. Ia, eh, ia, ia, eh, el único aquí, ¿eh? Como hay Dios. Eta, maitanek esan da, bena, bai, egiz esan eh, solturas como tutxu. Gero hori, eh, bazdakit, eh, islari moduen, eh, ez bakarrik irrati mailan baizik. Eta gero ni akaslienaz eta ikasliekin bai komunikatzeko orduen, ba, alegintzen hasi igual gehiago hauskatzen, igual lehen ez neban egiten. Edo, edo hori, e, beste registro atzuk hartzen dozuz. E, Lehen gogun inakorten az, etorri nintzen dana prest, akojona dute, eta bueno, eta hori dana eh. <laughs> Lehen bazetan ez, eh, minutu bete gure, da ezin, eta hori eh, amar minutuen gure, da hori eta hori, eta hori, eta da eta hori, eta eta Eta pixka errekalena gehitzi harren, e, eh, berak esan dugu ati zabal ikusela detorri zela, baina pixka fitxaji izin zen, eh? Beratzetik ibile ginen, gauzati en modu. <laughs> Bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. <laughs> Fitxaje, fitxaje. Bale, e, eh, zuia erantzen duzu justo galdera, baina... Ai, parkatu, no, parkatu. Ah, parkatu. baina, bueno, bestientzat bai balixo dau. Eh, hau da, guztetan jatzu laizia erratia negoti edo? edo diek pekei eta hola. o vienes por la pasta. Que pasta. Perdemos más que ganamos. nik, nik hau erantzun enbiot. Bai, bai, bai, bai, bai. bai. Claro. Hombre, ba, ni etxako... Zena izin la galderia? A jantea... A ver, guztu Nori. hori? Zuzenien... Hori da, zuzenien eiti edo etortzi edo. Ma, duda barik. Eh, Zosetako sortu gendun, eta esan duguna, ez dugu... Estau nik uste dut irrati honetan entzuliek egitea, ba, dana gure hon gauza badala ez, baina ez dugu bilatu egitea entzule kopuru bat edo lako gauza bat. Gu gatu zona ondo pasetan, agustetan jakulako, eta mierda bada gure mierdia da, eta gu maitxo, orduen, eta hausen entzule apurrek, orduen doble maitxo, ez gure mierdi maitxea bilak, orduen... Eh, <laughs> Dabol, bai. maitasun. maitazun. Zirkulo bai. Maitazun <laughs> bai, da lagun hartien ondo pasetako leku bat, bai, ez da pizkat. Orduen, bai. Qué entusiasmo, bueno. eh, entusiasmo, baitan, eh. <laughs> Madre mía. bueno, a ver. <laughs> Un relevo aquí, ni, a ver. <laughs> ya, ya. A ver, soy pinche nada, me nada, que no entiendo. Ay, letri, eh. eh a ver, ¿quién es el ostoporik eh, leixiar eh, irratia azteko? Au, ya, pixka bat, eh. Azteko. Bai. Ostopo, epa, bai, asko. ikuste, ikustez, igual era. Lekue eta balia bide inguruen. Zer, lengotan egortenaz, Así que bimi eta masi otra, Bimi eta masi zen, eukin lehengo lehenengo emisiño grabadoria, así errena eta idea pilo bat, baina eskaino neukin balia bidik, eskaino ikizien eh, irradio eta mekaniki zelan doien, zelan emitido gainon, bai ikusten zan, bai, bai igual eh, emetik inaldugu, baina pff, ikusten zan oso urrin ez. Gero se pasau zan, Markel topa gainule, Markel egaz batin mm -hmm. gainunien, orduen ja ikusi gainon, ostra, tunelien asken argizia ikusten da, so errein alda, Da hori hori, grabadora txiki bateaz, mikrofono bi, abotz bat esan entzuten, ba, nivelak oso... Gero lortu baino mai bat, orduen... Ostopuek berez ez die, baina bai maila asko igon berri zen dugu, eskiera bat izango da zan moduen, ez? Saltoka, saltoka, gero... E, dirue lortu, eh, tasak saltu, bueno, tasa laguntza moduen, tasak ezin saldu, laguntza eskatu gendun. <laughs> Eta ba, apurka, apurka emai bat erosi, ordenadora ba, bat, eh, bat ekarri etxetik, gero hori aportu, gero maintan beste bat ekarri. <laughs> Orduan, hori alde batetik, eta gero maintan ezuk esan dozunen leku, e, bai, ez? Asik eran eh, pandemia baten erditzen sortu ginen, ezin ginen e, donun batu, <laughs> Eta, ba, hoxe, lehenen kontaz, gure etxietan hasi ginen ez, eskutuen eh, grabetan, baina gero, abadetxie... <laughs> eskutuen, claro. komo zimezen abadetxie, pikao, eh? Abadetxien obri eurrera joen zan nenien, ba, bueno, hemen txegauz eh, abadien eh, ofizinan, arro, ze abadien ofizina, bueno, berak induzinio eta gogoan ona zibilikoan, baina, bueno... Eh, Si levantara era, la cabeza. Era, era batetik gustot, era askoz bebe bat emondotxe gule. Por supuesto. Hori bai. Vale. E, bueno, arazo, arazo da ze itzitzen, e, euskeraz e, itzitzie arazo bat, edo sortu batzu ez arazoek? Euskeraz, egin izetia programa? Mm, bai. <laughs> ba, erantzune da, ez, ez? uztot horreka e, nik, nikoin momentuen programa huerdera zen birko ganaben, nire zanatzak okuna bezan. Mm, bai. Ni, a podcast bat grabeti erderaz, eta benetan nire buru entzutik lotxien <laughs> Esta hori bakarrik, ez? Eta pixkat gure filosofia be euskaldun da alako. Mm. Bai. Aba, filosofia euskaldun da, gu bai. euskaldun ekara, gu euskaldun gara. ez da, ez da posible. Euskara. <laughs> ez da posible irrati hau erdera zizentie. Eh, eh, ez, bueno, beti, beti ondo gure erdera kadak. Eh, ni beti, nia full, nia, ni beitu, nik zailtasun bat dut horrekin. Zer, erdera kada pila sartzen duaz. talde taldeko maketu, eh. bueno, 50-50. Hale gintzen daz, nibeletan baina. Ez batzuk, euskeraz, Osa, automatikoki reflejue erdera bai. sustetzen jataz, eta itzulpena egiten duten erako ja esan dut. Orduen, ni hor, hor badeko zailtasune. <laughs> Eta honetaz aparte, zer, hola, ne, eh, bueno, esperientzia zail bakarra nik uste izen zan, eukin gendu elkarrizketa bat, e, ba, bueno, enpresa bateko hiru ziren, eta horietako bi ez diamenguek eta ez euskeraz. Mm. Eta orduen, elkarrizketa ingendun bilingue. Baina ondo urten zan, ez da? Ondo urten zan, baina luzetu eh, zan. Pilue. Zen hori, itzulkera aiteko orduen hori izan hori izan apur bat e, eh, Takit. Argentinos, baby, Argentinos, venezolanos, kristen alio bai. Hor pizkat zuen, zuen galeri erantzun emateko, ez que ostopo bat bari guretzako errestasun bat euskaraz bai. Hor kasu horretan, eurek euskaraz esan ulertzen orduen. Claro. Galeri erdera zein esan, erantzun erdera zeuen, baina hori itzuli ikien gendun. Claro. Bere segatik guri euskaraz eki betetan ba, Erdeo zen bai. gure da bienak, bain dixi, la Radio Maria, eta horrek hain dixi, la gure da Radio Maria. Kiss FM. Ya está. <laughs> Vale. vale, urrengo aldera. Eh, Eukin zinuen argi eh, aseratik nahi zinuen lehen euskeraz, eh? Supongo aiet, zesan duzu nagatik. Bai, bai, bai. Osondo. Duda barik. <laughs> Osondo. Next. <laughs> Match. eh, ba, irratean egoera, no? Eh, inguruan pixka, eh, entzuliek eta hori, zelan dara masue eh, zeran dara masue zentzuleak eta lako osak. La fama, uf. <laughs> Bai, irrati lan la egin dekonu nada, jende, eh, pues, edo personal que esauten zaitu, edo kaletik esaitu esauten, orde? Ia, claro. orde? <laughs> Orde, eso se... Urreatzen jako zen entzule bakarrak esagune die, gaiemaz. Vamos a... Bai, bai. esagunek die, eta esain esagunepe, bai. Zenik esan bihot, E, igual, laixi hartzen hau magazine oso inguru gertureko zuzentzen dugu, ez? Osa, entzuliek Dai. gertuko edie. Baina baduz beste musika tarte batzuk ez bakarrik eh, duran galdien entzuten dinak, duran altik kanpo behar bai. bai. Eta adibidez, trekitilari saio egoik eta bizok egiten dugun saio hori asko zabaldu da. Bai. Eta azkenengo markinan egon nintzen nien, trekitza txapelketa bat ikusten, galdetu inoztien. Zuzara irratikue? Eh? Ba! Jo, ba. <laughs> eh? ostra! ba, bai, ninaz. Eh, Da. Sí. <laughs> Eh, nemaz, bai, bai. Bueno, eta esan aldugu bai, irrati zen ela, bai, eh? bueno, izen alda. Izen alda. ni nik, nik, eh, aitortu de dekotela, hauts, bueno, hautsa eh, urratu te ekartu programara, hauts sexia dekotela. <laughs> eta, eta non, non, eh, que, eh, que eskuskera, ah, Bueno, va a ser Bueno, ipin iten dala, nire hautsaz. Bai! Esan dutzu hori. Eso, ya no sé, eso ya cruzar alguna línea igual, pero bueno. bai, bai, bai. Zure que onok erakarriken da ordema. Bueno. Eba, ni complejas con que no estás ni en ocho ez? Ni no inoz ya te ha gustado. Eta jende hori izatizko. Ostras, ya pues Te encanta, mí te eh. encanta. Claro. Ingo <laughs> programa erotiko bat. es euren elkarrezketan gauzela. Eh? Bai, bai. <laughs> Bueno, a ver. Ya. Siguiente pregunta. <laughs> Eh, Bukatxe arteko, bai. Bai, eh, amaitzeko, eh, behira zer deko zue pentsaute egite, eta zeintzu die zuen erronkak edo zer deko zue buruen? Nik uste, erronka nagusi seguria zein da. Erronka eh, nagusi zein. eko irrati bat monteti, ez da? Bai. azken. Bai, berez. Klik hori. Arazo bat, lehen ez dugun esan, arazo bat hau bizirik egiteko edo mandetzeko, ba, ez teko gule inungo soporte ekonomikorik. Orduen, e, eh, hau dana hemen ikusten dan dana, e, bai mikrofonuek ekipu dana, ba, lortu bihar izan dugu, ez? Orduen, e, eh, gure egune, helburuetako zein da, ba, antena bat lortu, eta hau, zuen etxietatik entzun alizeti ez bakarrik internet bidez, internet bidez, be, bueno, gaur egun gauza hona interneta edo nuna gehietan dala, eta zauzen lekuen zauzela entzun aldozule. Baina bai hori komodidade hori ez, eh, kotxien zabize ba, duran aldien eta venga, ipiniko laixe irratia eta hogeta lau orduko emisiño bat eukitxe. Hori da gure, elburu, eh? Baina, karo, elburu hori lortzeko, azteko eta behin, ba, uxe ez, pixkat, eh, diru apurua biogu. Bai. Hor dauz entzule gure kamisetak saltzeko, e, ipiniko gu, esango gu, nuen ipiniko guzen saltzen, eta mesedez, lagundu. Horretako dalako, ez? E, laixe zabaltzeko, handitzeko, eta proiektu moduen hori izango dunk, ez? Bizkate irratizari forma gehiago emon, oza, oin gabiz, dekoguz gure programak eta podcast moduen entzun, entzuteko era dekoguz interesarien, gure web horri zen, baina bai, hogeta labor duko emisio bat, engui gure egunke eta eta FM e, eh, antena bidez bada, bai, ja, itxela izango zen. Ah, vale, ya está, va hoy. Hola, Che. <laughs> Hola, Che. Pues nada, hola, hola, hola. Ole. Bueno, es de aquí, sos el que burra tu ya, Che. Apunta tu dos ba... parte. De momento es. De momento es. Nik, Nik, bueno, Nik, Azorak autogaldera edo haientzako. Ez, eberentzako informazio gehi hau. Vale, vale. Lehen me egon gara Joseba eta Bisok elkarrizketa egiten tankero korri joaku. Ba, aldo guen irratian direktamente ez. Igual be, garrantzitzu edala esatie ba, Euskal Herri mailan ez dauela bakarrik laizar irratia. Ah, bale, irrati libre bale, moduen, badozela beste hainbat irrati libre, eta horretarako dekogu arroza sarea, dala, Euskal Herri mailan dauzen irrati libreen zarea. Eta hasan urtien e, urrian topaketak egin ziren, topaketak egin die, e, ez dakitzen bat urtien behin. Urtero. Urtero egiten die. <laughs> Urtero egin da topaketak. Vale. <laughs> eta horreko izorretan izen zen, eta... Eta pues, guretzat izen zela la hostia, ez? Eta holako sare bai. bat eukiti dara supergarrantzitzu, eh? elkar laguntzeko eta elkar esagutzeko, elkar teknikak erakusteko, eta... eta... Irratiak entzuteko. Eta irrati gintza munduen ikusteko, joela, isi irratia, naiz irrati baten... Bai, parien egon aldala. Parien ez, baina, bueno, <laughs> eh, sare bardinen dauela, ez? Eh? Irrati libren sare bardinen dauzela, naiz irratia... Alabedi. Alabedi bilboiria, eta horren moden, ba, hogeta bosti irratiko esatzen dauela arrasa sarea, orduan, bueno, hori besateko dago. Mm-hmm. Vale, eta oin okurri dite azkendiko galdera duen. Eh? <laughs> Epa, por hablar. Epa, epa. <laughs> Eh, en mendika parte, no nos pensaba su eite, ba, divides Twitchetik edo directo. Ojo, ojo, streamer, ojo, eh, eh, eh. que programan, comenta usan, eh. Así que la streama que vai, bai, bai, bai. Ba, Ez da lehenko aldiz hori gaixo dena gure batxartxu. Aurrek azti urten zan bai. Ez da guz batxarra baina bueno, hori gaiz urten da. Era puta hosti zengo zan, eh? Asuntu eda, ba, gure artien dausen batzuk, ba, bueno, kamarari fobia edo ez tekila kamarakiko hori, feedback hori. Ah, ba, pues que sea kamara. Niri gustako. <laughs> niri gustako jaken, eh? Ni, ni, pres, ni posik. <laughs> que sea kamara, ya está. Ni pres, ni posik, eta, bueno, eh, ate hori zabalik dau, eta ez teko guzarratzeko asmorik, eh, momentuz. Mm -hmm. Vale, pues, va hori zena, ya <laughs> está. Vale, pues. Ya, va. ya. Oia, eta, eskena, eso, no? eta nik, nik aldera bat, La lan hau esan, e, eh, norako miozua, ze... se. Ah, e, euskarako i, e, eh, ikasgaileko. Eta zen nota epinatxue? Oni, estos que ikusi. Ah, vale. Eta zen nota izena Eh, lechuri eta suri bueno vale suri la eskolako gelakien aurrien azaldu bioze edo idatzizko lan bada edo eh bai idatziko idatzizko lan bat Oh. mai ah, okay. Eh, krimas artuleke bat bai bai bai bai bai bai bai bai Ba, bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Hori bai, ahotsez baina dozu aurkezpena eta bueno, jakin eh, hemen atik zabalideko zuzela beste baten be, laixi arkide izeteko. Mhm. Gure irratienetan kide eta fitxa balbo zu jente gehiago be, ekarri, ze hogeta laborduko misiño bat beterako jenti bio. Bai, ate dira. Ke bertigo, txabal, hogeta Ba, bueno, ba, bizenda Joseba eta eskutik ina okarri zeti, eskerrik asko benetan. Benetan, ben. Honei buelti emote arren, ze, karo, beti gauz beste, beste tesitura horretan, de, a ber, zer esan bihun zer ez? Bai, eskerrik asko zueri, eskerrik asko ah. zueri, <laughs> Eta bueno, abesti bat ipinigu, eta bueltan gatoz, zor, eh, zaretan belenekin. Ez baloian etzen da Hende zenguratuta Bramaren erreak Izkilaritz bezitza Dena ondo doala Ux batzeko beldurra Nire itxarongelan Hame txengankazora Ia jantzen idan, ia jantzen zela posible horrela bizitzea Ia jantzen idan, ia jantzen idan zela Mindjárt ér Txible horrela bizitzea Esan zen idar, esan zen idar zelan ere berdurran diena Eta berdira, eta berdira Egunak iesi duaz Meri berdira, esan zen Horrela maiten hau gatoz bueltan, parkatu, parkatu, no, Eta esan bezala, bueno, gaur ez dugu aimar gure artien, baina... Sampliatzen <laughs> alde batera izteko asmotan... Gaur rekaldator aldator... E... Eh, zaur... Ai, parkatu, saretan... Bele! Bele! <laughs> batean zerbait aurkeztekotan jende honen aurre... Txiku, itxiku de fondo, que, buah, hartzaldo neta maia temazo. ba, bueno, esateko deku, eh, azte honetan, eh, laixia irratitik indogu lehanuntxio bat indogu, zabaldu izen dugu, ba, sampliatzen eh, tartien lehiaketa, gogoratu el, hori, eh, nahi izen dugu ba, gure aldetik, eh, bai ionetako sari moduen eta bai sampliatzen tartetik, eh, laixarreko da susketatu. Eta proposamena lehiaketan parte hartzeko inbidu zuena zuek da, ba, bueno, sampler bat edo cover bat edo plagio bat edo abesti batetan, beste abestia tenen referentzia topa izen ez gero, ba, bidali eta, bueno. Gure bada entzulek, eh? Karo, karo, ipiniko anuntzi zue? Bai, ipiniko... eta lan espiketan da ondo, zer irabazten. Bai, ez da, ah, venga, ipiniko a ber, whatsappen, badeko zu? Laixarreko whatsappien? Venga, botaku ba. eh, tarda oportxo bat, zekargetan da. Ah. Laixia kamiseta eskuratu nahi? Por la cara, musutruk for free, doan! Bidali eizu ezagutzen dozun, plagio, sampler, cover, mashup edo. One, two, already. Parte hartzeko, bidali zure ekarpena gure whatsappera. Seibos lau, zero, iru, saspi, bederatzi, bederatzi lau. Eskerrik asko, Ander. Asko, errestu uste zu lana da. <laughs> Zeo na da, bai, ne? Bai. Esa mi da, ba, eskerrik asko, asier bera. Bai, bai, asier kristo lana inda, ni azte, azte buru bitartin honaz soratzen hasi esaten, aldo usartu hau, aldo usartu tal. Zer, karo, edizinoz aparte, eh, bidizo daue eh, bai, da, Por supuesto, bai, bai. Da, bidizuen, kristo lana indau. Ba, bueno, ba, justu izen zan, bidizo hau, sarietan argitaratu, eta aria egun gari zen, zabaldu izen da, hau, txau, ne? lento nabil. Eh, oso lento nabil, bueno. Arian, artikulat urte ban eh, martitzen nien, maiatzako eta eta zera esate ban, a ber. Eh, eh, boi, eh? Tu, tu, tu, es que hemen nau multitask, iru telefonoaz. Multitask, jo, eh... Eskerrik asko eh? Maitxane irutekin. <laughs> Nor maitxane ba, izango da. Zan, ditzen da altzaria. Euskarazke... <laughs> Eh... Berria. Que no, harian, harian. <laughs> ¿Cómo harían? A ver, rían. bueno, da igual. Andonio yo quiegue. Que me, que me las has liado, colega. O sea, me las has liado petarda. ¿Ser indio Andonio o yo Ala. Ser indio. Bueno, e, irakurriko tizen burue. Euskarazko sabesti famatu datos Erdal Musikatik. Hau da, Andoni o e, zerrenda bat osatu dau Twitterren. Eta zerrenda horretan e, jo, e, agertzen di, ba hori, zenbat, hainbat euskarazko abesti, erdarazko abesti baten, Eh, dakit, ba, ah, inspirazio do sampler directamente edo plagisue edo bueno, edo edo edo edo hartu izen da eta eta sin más. Kontu etzein da? Eh, batzuk ezagutzen dugu zela ja. Orduen, adibidez, kortatu ikusi gendu programan, kortatu sarri sarri, eh, Tooth and the Maytails taldeko chati chati beste dira jo, Jode, ke pasa aquí todo el rato? Oso txakto. Vale, orduen, eh, entxungo duguz, ba, bueno, andonik inda para da proposamen, eta eros eh, azaldukot segatatzen da. Se, karo, Eh, Leiak eta zabaldu izin dugu, eta jende asko tiretu nahi izango dau, abesti hauetatik. E, na, na, na, na, na, kosetxa apropia. Andonik, nosla liau, andonik endozkuz, amala ba abesti. <laughs> Zin dauz, amala ba abestin zerrenda bat. Eta, bueno, esan bezala, txati txati naia, fitxautu ekin gendun, baina guazen ikustera, e, e, aimarrek, bere gaur aztenetako aportazinotik, itzi perlitak. Segia zan, badago hemen mamixe. Ba, Orduen, eh, nahi bozu in, aldo galtuntun, aldo zu esan e, nahi zuen zenbaki ze, bueno, batetik amalore zenbaki bat, eta hori pintzen dugu, edo bestela nik top iru bat. Top iru. Bai, bai, zuaz fizetan. Proposatzen dut zuet. Eh? Ez doa zentzun, eh? Zu? Ez doa zentzun, boi, apelo. Venga. Baina ikusi zen dut, zeha besti di eta ikusi zen dut, hau, honen eh, bertzen originala interesanti izango zen entzutia. Orduen, eh, kaguna, hostia ondo artikulue. Eh? Orduen, Jokines, Jokines, urugo Andoni, Andoni oio kiege. Cabrón. Femenal liao. <laughs> Ez nahez nekatuko. Esa tías. Baina, bueno, igual Andoni kera hasiko hable ya, que tías. Biatze mado bera artikulu el aixe erratire. parte hartze mado mm-hmm. en... Ez duzten eh, nabe dio da, Andoni en artikulu epa, ese tías. Baina, ez duan estopetan nik. Cagüen dios. Eh, topokot Googleen. Googleen topoko zu. Ke bien boi, eh, de tiempo. Orduen zaretan bele, eh, mire zu hemen, zure Andoni Oyokiegi izan duzu. Andoni Oyokiegi artikula a ver. Andoni Oyokiegi, rekalen eh, lagun maitatu handi batek, indaben listatik, top izen da, izen da, Andoni Oyokiegi improvisando, ojo, eh. Eta labur-labur, esan duzu moduen, izen da... Koño, eh... si bakin ordan Andoni Oyokiegi. Nor ba. Jo, a tipo bat egon zanea, eh, guasen, guasen, eh, no sé, programa, duzu, vistas. E, ete bene gozan programaren baten. E, bueno, abes la izea, gitarri joten dago. Ah, ah, bai, jori, kantu, eh, zan operazion triunfo, ete bene operazion triunfo. Ez, ez, ez, bai. guazen, guaz, bagoaz. Bagoaz. Bagoaz, programa, zan guazen erako kastine, baina tipo konkurso. Bueno, <laughs> andone, puto amo. <laughs> Baina artikulo horreko, ah, artikulo gizago, ez no, Rekaleke, eh, maite zaitu. A ver, venga, berrian. Vamos allá. Andoni de Kiegi, berria.eus. Ya lo tengo. Amen de Kogu. Amen de Kogu. Vale. Eh... Urte bete berandu Joder, baina es que a ver, sena, yo su. eh, estás oyendo. Orden en semisu, barrilla a la top es... iru hori susenien. Top iru susenien. Si no, se nos va la... Se nos va, Ah, vale, vale. El santo al cielo. Eta musiki etapotu topo Amen de usta, ah, danako. Oso, ondo, venga. Orden, a ver. Bueno, esango tez gañetik e, e, txati, txati, ez. Beitu, hemen dugu eganen behin batian loiola nabesti, ja? Behin batian loiola erromeritzka zaan. Ba, ba, eganeko kidiek e, John Denberren Anis Song abestitik izpirauzien eta guazen zutera abesti honetatik zer hartu da bien gure launek. Aber, aber, Youtube, No me falles. <laughs> Iragarquia. Ya te digo, empírico de Spotify, me estela, ¿eh? <laughs> Jesús María. Jesús María, chico, qué complicado. Esto, esto no va, ¿eh? Eh, eh, eh, técnico, esto no va, ¿eh? A ver, José Chocarrillo, probármela, ¿eh? Agúnteko, ¿eh? Óscalo. Cago en Dios. Vale, eh, Spotify de Noy. de Demerren, Anison. Venga, va. Vamos a darle caña. A ver, a ver. <laughs> Joder, qué lento. Anison. Está un eh? recal! Venga, aie, a que te Supentza bentzule en nahuela, sure zain. Eh, pero pues me coméis los huevos. Eh... Em, Garrabiak la <laughs> All right! Qué pasa. like a night in a forest. It's very romantic. Like a mountains in springtime. Like a walk in the rain. Like a storm in the desert. Like a storm Hau originala bada be, saldia zen abotetan, eta bera, bera letri egaz, nire gehiago betetu ostela. <laughs> Igual izango da, lehenko beti hori entzun dugu lego, Eh? Guretzako original hori izango da. Olan beda oso polite, eh? Hau dugu da, behin batean loio lan, inglesez. Baina. Hora <laughs> izango da. Bai. Ha bueno, pasaldia, ez hau egan. Ha pasaldia. Zer kontetan dago abestiak? Igual kontetan dago, ardine. Bai, eh, sexo, drogas y rock and roll. Azti <laughs> deko zuen nien, entzunetien, eta atoaz. <laughs> Hone ez baiz. Zer kontetan E, ba, bueno, guazen bigarren proposamenearekin, kasu honetan pantxa eta peion lepoan hartu eta segi aurrera dugu. Eh? Eta, kasu honetan, bai, bai, e, inspirau ziren it's a long way to Tipperary abestitik. Eta, oiokik azaldu da benez, ez da bertsioa, baina originaletik elementuak hartzen ditu. Horan entzungo dugu. E, it's a long way to Tipperary, eta ja, <coughs> tralararen bat, eskapetan jakien. Edo hori da, Talara da, ez da? Ea illara... Orduan, ai, joder, ba, gupietako, oi? orduan. it's a long way to tiperatiri. A ver, gogoratu, eh? It's a long way to tiperari. It's a long way... Benetan. It's a long way... It's a long way to the top. Ah, ez hori ez da. It's a long way... Espero entzuli eh, Tiberelli, yeah, de here we er have <laughs> Ojo, cambio de, de tercio, eh Tia, la la, bai, bai, Up to mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly Strand and Leicester Square, till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a Good one. Yeah, man. Wow. <laughs> la la la. La la la la. It's a long, long way to Tipperary. <laughs> ¡Qué bueno! Andoni. Eh. Apa, Antonio, yo quiero. Apa, Andoni, Andoni, Andoni, que a mí se tira, ¿sabéis, eh? <laughs> Amezetan, bai. Jarri kontaktuen en eh, gubaz, bai. Sampliatzen en... Sampliatzen es... Ahez da, gaur ez da sampliatzen, así que... Gaur, no vale. Sade, tamele. Baina sampliatzen egon guazan abestia, hau. Ekarpet oso oso nahi zengo zen, eh? Eskerrik asko benetan. Cabrón. <laughs> Eta guazen, ba, bueno. Eskizun agura abestiz, eh? Topago tamen. Eta, kuriosi kusiata, motor jeten... To good to be truth abestitik... Eh, hartute dauela. Asi que entxungo dugu. Eta... A ver, too good to be good. To be truth, to be truth. O sea, demasiado bueno para ser verdad, ¿está? Eta cómo es, pantxa eta Ahí ¿Y hiltzen, Bueno, Ya bueno chico. horri ya Motorhead de King. Yeah! Goratu dugu eskizun. Eskizun ez, eh, kanta zan? Goratu eskizun, ales arduin lehenko tali izin zala, ez? Gati bu nire baino lehen, eh? Kanti, kanti, ez taldi, eh, Kanti. Agur, agur, agur betirako. agur, agur, nani no nahi. No? La la la Mike Saltzola Ahora no me tiraso Ahora no me tiraso Hey hey kick out on the side Ahora yo, eh, es mi Eta bueno, bau ba, izin da Euskal abeslarien eh, ekarpenak zelan e, erderazko baestia tartu betri aldatu eta jazta segaiti jakin guk hau honen sortzaile beste badani jatorrize, jatorrize eh. eh? jatorriko sortzaile pake? Zerako? Zerako? eskizun agur agur bueno Ba, gaur eskizun agurra agurrez, motor jeten bitruzekin utxiko zaitxue, eta bueltan gatoz gaurko gure gombiatu erekin, izan bezala, Imanola Agirre eta bere Fast Inc. proiektu dakin, ez da? Hori da, hori da. Hori da. Hori, ba, bueno, honekin txiko zaitxue eta laster gauz. Musutxos. Arratzalde honen zule, arratzalde hon beste behin. Laixi harri ratian, hartzen zuzen zuzenien. Epa, epa, epa, hande, hande, hande, eh. ia, ia, ia. ia. itxi txiste edarra. Bueno, hamen gaus, gauz, ai, e, e, boto egin Ez es que egin hasi patentetan, efekto pezera, e, aurkezpenak egin gaur duen. <laughs> Ez que ez toke batean boto Bai, bai, bai. bai. Eh, lixan, ez moa moduen, igual, igual, eh? <laughs> Moment, eh igual, momentu batean, eh, izortako lixan, barruen ez dienaz. <laughs> Eta bueno, hemen gauz, eh, Imanola Gerrekin, esan bezala, Fasting proiektuakin. Arratza de hon. Arratza eh, arroba fasting, 6, seis, ¿está? Seis. Eso, <laughs> es seis. Artute bestia, así que... Ahora en fasting, vos me bai. Va a tirar un lauta vos, artute un día. <laughs> Ah, como, ahora eso la da primero y segundo, ¿no? <laughs> fasting sexto. Está bueno, va ba, dugu, Imanol Imanuel Agre, Durán Ni aquí, ¿eh? Biólogo, ¿eh? Biologo marino. Biologo marino. Biologo eta biologo marino. Ah, bi, ah, ah, bi kategoria de cosas. Eta, eta, bueno, eta enbio su lengua biologia eta garaiteko... Eta beste titula senyorik? Eh, buseadore profesionala. Buseadore profesionala. Amneista. Amneista zer da? Bai, haces eh, amneas? Eh, bai, eh, eh urpega baina botella. Ah, con amnea, vale. Ah, no, que, ti, no que tienes amneas. Esa, amneas de sueños. <laughs> Amneas de sueños. Da, hori, eh, urpega ditzako ikie. Ah, vale, vale eta cuenta cuentos eta jugular nocturno de bai. Cuenta cuentos. Ga, gabeko basotxarri se bai eta ba. ya está. Gari baten showman me bai, un ya bai. la la la saia que Bai, bai, bai, bai. El dua, el duo. El dua. Eta bueno, eta honetas aparte, badeko zu, esan bezala Fast Ink eh izenpien eh kaleatu izendu zu, ez dakizu, leleongo liburu ezta? Akresale izenekue. Akresale. Bai. Eh, daki danez, poemak eta mikroipuinez usatutako liburutxoa da, ez? Hori da. Eta, pero bueno, gaur ez gaito horri zure libura, zure <laughs> bueno, bai, baina hau, hau pentsau, la resistencia moko elkarri zeta bala, <laughs> y que tocamos un poco de todo. Vale, vale, vale. Hor duen, zema diru de zuke. Que capoio. Ez ba, bueno, eh, gustau que jaten jakitxe, zebaitu, ni aspaldi zautzen gara elkar. Ez duzu jakin mena Eta ni oindala gitxe arte, ez do jakin bez, zure fazeta hau, ez? Gainontxe guzti, izan du guzti ze bai, baina e, idaz, idazti gustatzen atxuleta, eh, ez do jakin izen, eta bueno, eta nonde idatur kitzu zuri, ba hori, saletasun hau, eta liburu bateratzeko, ba hori, ibilbide guzti hau, donde bine esto? Ba, e, eh, amagatik batez bez, e, beratik irakurte, irakurten hasi e, nintzen, da datik apur bat, ba, afizinu hartzen, Eta gero bastakin batxillergotik ja garrai hartan hasi nintzen adiazten apurbez, baina kontinuidade asko barik. Eta izen zan 2000 eta meretzi zen, neaukina ba nire apokalipsis prepandemiku, eh? <laughs> Oh, de algo lia, o sea, no! Bai, bai, bai. Eta, zimaz, pasau ziren gauza e, eh, pertsona asko egon nintzen ikanaria bertetan e, eh, buseetan, bueno, iztutore buzeo moduen. Eta, ba, fator esternen gatik, eh, buelte e, bizen behar nintzen eh, Euskal Herriera. Mm. Eta, ba, bez, ba, apur bat e, desago modu eta terapia moduena zintzen idazten, zahaldun hauan kontu bat pseudonimo negaz, argi, espada geratu, abildua, fast, ink, six, sei. <laughs> Eta... Espama, mm, eh? Espama, <laughs> <laughs> subliminal. Eta hori, hasi geran ba, jentik ezaztan ezagutzen, gero eh, ah, ba, mitiko gallego batek emote dutzu like publika sinora, eta zato bueno, ba, igual eh, gente ahí, igual guzti eh? Ja zientzen jarraitzen apur bat lagunek eta ingurukoek, eta ba, hortik zabaldu zen apur bat, eta justo mm. pasan urtien, eh, balentzako editorial, editorial batek, eh, ba, kontauta zazten, eta... Habe Eta, ba, bueno, pa, proiektu horre... Eh, Zuztauza, ni publiketie, oza, fasting bai dator eh, lusarotik, baina publiketien asuntu eba pasan urtetatik. Orduen, eh, esan duzu, eh, publikatzen hasi zinela, suposatxot, Instagramen, ez? Hori da, bai, bai, bai, egiten. bai, bai, bai Eta hortik, esan dozune, balintxako editoria batik zugaz kontaktu hau Bai, Instagrametik gainera. Bai, bai. Instagrametik, bai. Oso, bai, oso, kurioso. Dana Instagrametik, que... Tipo bai, trader. Tipo profesional, bai, no? Bai, bai, bai, ni hasi kire pentsen anzala estafa bat alako esan, eh? tipo trader gainera. Karo, dan, gure gu zurekin, da... Jo, ba, ba ni asko esas fietan, eh? Bai, bai. bai. Instagrametik sartzen dizan nolan, eh? Bai, bai, Hori, bai. ba, buskamos a talentos como... Eso, eta, ba, es, es, en plan, kontaktu enaban eh, sello barriñeko idazliekas, eta... Eta ondo, es? Bai, bai, Bai, bai, ba, bai, Zerona, ba, ze suertu egizun. Azte horretatik. Bai, bai, eta orduz geroztik, garoztik... <laughs> Eh, ba, bueno, aurkeztu durengon, Valentxean, Madrilen... Eh, así que ondo, gustora. da. Grita canalla. Bai, eh bueno, ba, ba, baitu, nahi bozo horra, ingo saltu ikusiot, eh aurkezpenekin <clears throat> bazabizela, ez bakarrik liburu atera, baizik eta ikusi zaitut ba, hori, eh han me bai artikulu bat egin sendun, eh liburu kasokan ez dakit aurkeztu sendun. Nun? Baina liburu eh Durango kasokan. Durako zokan usteot hor tramitetan nabi eta usteot egon gona zela, bai. Egon gona urte. Bai, durako sortzaile e, Eta esan duzu egon zarela, bai. E... Bilbon, bueno, Durengon, Bilbon, e, Madrien, Valentzian. Madrien egon izan za, azkeneko azte honetan? Hori da, hori da. Semana en libro. La semana, bueno, la semana en libro hori da, ferisa, hango ferisa. Zela, hango azokie? Eh? Ba, oso gustora, ze, bueno, etorri ziren el hango lagun batzuk eta metiko bai ginen batzuk, eta orduen ba, diru ez ez, baina jenda basko kaseta baten ba hori barrisa nitzako be bai. Eta bultu eitea, orduen eh, gerturatzen zan jente geisa, galdetzen, eta adibiz, claro. izen kuriosu, eh, aurreko elkarrizketagaz gase eh, lotute, zelan eh, eguen tipat erdi madrildarra, erdi alemana, eta gointzen berbetan euskera beraz. Eta bai, baten egon zala urdai bain, ze bat eukon euskeraz. Bai, bai, nint bere normal berretan euskeraz, da izan como oso guapo. Eh, beti piezan erdi Madrid erdi alemanakue. Ah, bai. Alemana, bai. Alemana, eta bai bai, bai. bai da. Zu euskal dinen bai da. Bai, bai, ta... ni gertabia da, main, dantzari ategaz, eh, dana, baina ama euskal dune, elgetakue. Eta... <laughs> eta hona etorri leak eta baten ikusi eta tipu ikusten egan erderaz eh, kolokan, eta sostan ama euskaldun esala, eta segidun euskera sobretan, impresionante. Ke guai. Amerikano bataz, euskera sobretan. <laughs> Dona bera, guzti igual. Bai, bai, ya te digo. <laughs> eta bueno, ba, esan dugu moduen, e, eh, liburuen, aurkeztu zuen liburu honetan, poemak eta mikro ipuinek. Relato, eh, gustatea, Relato, esatik, relato, mikro relato, hobeto, ez? Bai, ba, ba, ipuinek igueldeko beste konotazio infantila, ba, ez? Horia, horia, horia, horia, horia, esaten hori, bueno, liburu bai. dago mikro relato, baina esatu tenien, jenti esaten, ba, hori zer da, umientzako da, ez, ez, ez, da, bakarri formatu. Mikro da, da, errelato, euskeraz? Mikro errelato. Errelato. <laughs> eta, ba, bueno, eh, dakit ni aspaldi poesia, poema bentsat ez duazena irakurtzi relatoren bat, bai, baina gaia inguruen ez dakit ze tematikari dauen edo hainbat eh, esparru ikutzen dozu zen edo ez dakit. Ba, badau, eh, bueno, historia, horrealde eh, bakoitza da aventura de historia esberdin bat, eh, independientia, baina badau tematika rekurrente bat. Itxasuen, irekasuen dekoten afizino eta ah. bierrangatik bebai da tematika rekurrente bat ez bakarrik itxasue modu idealizatu baten, ba, adibidez normalien beti izateko, ba, ba, itxasue, ba, besa, e, bakea, ez dakiz baina, baizik, ba, bueno, beste faseta batzu be bai, igual krudelauak, ez, eh, ni arrantzan partetik be bai bizizan doazenak, eta um, mm, era batien, ba, dauz beste tematika oso ezberdin batzuk, ba, adibidez, e, sexua, eriotza, e, maitasune, desamodioe, ez dakit, sukaldia, adibidez, ba, pasaje batzuk, oso popurri. Salseillo, no? Salseillo, bai, trasteo ona. O sea, bai, bai. un, un mar adentro en toda regla, no? Un mar adentro. <laughs> Completamente. No, bai, bai, bai, bai. O sea, está de mozo en el gaise gaitik ni etorria da. Bai, bai, bai, bai, completamente, bai, bai. Muy bai. stripo bari momentos, ¿es? Eh? Bueno, eh, bate un bat bai, baina bai, eh, sustoren bat bai, baina bada, momentos... Toco madera, está dando. Toco madera, bai. Gusi, hamen badeko burreta. Aglomerau. Gaina, beren keituko edurre. Eh? <laughs> beren kaltutako edurre, ojo, eh? San Blas eta kokordela moduen, eh? Hori, hori, ez da dozit negor. Eta bueno, ba, bueno, tematik gaiak eta ikus, eh, esan duzunez inspirazioetako bat itxasue da, baina ez dakit, edo, bueno, principala, eh, ulertu dudan ez. Esteko, o sea, esteko zetan. Esteko zetan, baina vale. bai dauztestu asko itxas hori buruz. Eta honetaz aparte, badeko zu autore edo referenterik idazterak orduen e, zuen lana inspirau izen da bena edo? Hori da gauzie, eh, eh, urten, galde, urten da asko elkarrezketetan e, galdera hau eta azken batien e, lehen irakurtena pilo bat, baina hmm. esien e, ez da claro, relatu. Ez da no, bai. Hori bai, no, batez bai, igual e, nomena baltza guztia daten, guztia datasan asko, baina gauzi da, ba, horrek urtiok hartu bazen e, bokabularizotik, eta nire bibentzia do fikzio paranoiekaz horrek biseke osatuaz eta horrekin eino liburu. Baina esteko teko da referentzia, ez dut esan e, ba, eh, Alejandra Pizarnik edo Lorca edo Alakon bat, bueno. irakurtzen. <laughs> hemen e, eh, zintzatasune ante es, Ez, baina irakurtzen zen novela horietan adibidez badako zulan izenen bat Ba, Irakurtzen duen gara horretan. Carmen Mola, dibe, eh, resientina eurotena Carmen Mola da. que mola mucho, Carmen Mola, tío. Osa... Batuntz. Ez da kogu hori, eh? bueno, baina... Baduntziz ez asko baldu da. Baduntziz asko. Ure, asko gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara gara mola <laughs> <laughs> Qué putada de nombre. Bueno, Carmela, eh, en este tema, ¿sabéis? Ojo, eh, tienes aquí a un fiel seguidor. Carmen, ¿eh? Nada, ¿eh? Ah, Carmen, Carmen. <laughs> Niño, esta aquí es un broma de ti que vayas Carmen Mola, ¿eh? ah, Carmen Mola. ya conozco alguna Carmen que mola. <laughs> Ta bueno, bueno, ya ya os habéis fijado de nada ya. Bai, bai, bai, bai, bai. Ta bueno, basando su modo en eh, asoketan egon izen sal, karrisketak, eta bueno, ez dakit eh, ikusi zen liburu eh, mugitu izendala, izen dala, adibidez eh, hemen eh, programa ekin gendu Mikel Moreno ahotsa bai, la xingerrien. Ah, bai, eh? programa nesan etorri, baina, bueno, eh, parte hartu izen ah, bai. Enekizan, eh, enekizan. Eh, eta ikusi nioan, eh, zuri liburu kio bela eskuartie, eta bueno, esan dut, jo, ah, ba, vale. andoaina arte heldu izen bada... Bai, bai, bai. Agresale bas dakit zu se eh, hori irakurrien artean, ba se harrera edukin duzun edo edo sabesen eukitzen. Eh, ba, eh aukio da netatik ez, baina orokorrien e, ba, kriston arreri ez, baina ez dut, esan elbure publiketi eta etorri zanien e, optsinue, zaskin batien da gauza oso, da fixinio asko eta zeran generu da oso abstraktue, ba bueno, ez hauz bilusten hain beste, baina ez hau eta bagizenok testu horren atzien zer dagoen, ba, bai da bilustia apur bat, eta emotazten apur bat reparue, baina mm, orokorrien e, publikazioetik aurrera etorri angustize, ja batzen amari, etorten dana, mi emese, no? eta estena etorten mi eta at, oza, baren jate. Baina izen da oso polita, ez? Ba, adibidez, San Agustineko aurkezpena izan oso berezize, Se bete San Agustín eta Torri San Gentie. Es San San beteta, eh? Bai, bai, bai, Bartzelonatik, eh, nire Lorroñoko Saba, gazteizko Lengusuek, Bilboko Gentie, ez da kide, eh, bai, Osea, Torri, San Euskal Herriko Durangaldeko Gentie, eh, obviamente, bai. Eta, ba, horrek ez da kit, bai, eitxe eh, hotxu pentsarazti ez, ba, orkeste behot mierda sati bat, <laughs> lehen referentzia hartute handerreri, ba da nire mierdi, ez? Eta horre jentien bultzada. A, a, good piece of shit. shit. <laughs> Here. Oh, on, on, the table. Of huge shit. Eta arrela ba, bosta, bultzada hori kriston, kriston guapo, ez? Eta genti etorti da, bitu bera kurriot, danako bian desetxuz guzteuko, baina baton bat, se, mm. se, guapo, eta ez da, oso posik. So, ez da, gratifikanti edo. Mm. dakit bultza honekin eh, aurre ikusten duzun eh, bigarren atal bat, edo beste sozietan zabilen, ez dakiz ze proiekt zinu dekozune eh, proiektuaz? Bueno, ba, ointxe, eh, baina zut hori, ez zara helburue, baina ja behin pikaute, ba, bai dekoaz beste paranoia batzu beste formato baten, guztauko jaten eh, novela bat bat eh, idaztie, Baina... En plan tocho, en plan, bai, bai. no? en plan calzamesas. Bai, en plan... <laughs> calzamesas. <laughs> calzamesas. eh, baina izango zen hori apur bat erralia eh, eta fikzinue basaute, ba, krimenak, eh, tipo, ni, eh, novela poliziaka, baina ez da izango aluso, apur bat iguel eh, sartzen askoz be gauza gehiago novelan, ez bakarrik eh, krimenak, ba, igual sexu asko, violentzia asko, e, ba igual sartzie politika, situazio hmm. eguneko situazioak. Ah, tipo GTA, pero... Hori da. <laughs> Violentzia no tido. Honek zera hartu da hori ba. datzi eh. <laughs> baina olena hori buru, eh. baina hausi da hori, ez tekola... Eh, estau hartzen eh, denbora mardine idaztie claro, mikrolatu bai, bat claro. edo novela luze bat garatzie bueno. dialoguek eh, pertsonaiak bai. eta, eta bar eta kontestu baina bueno quien sabe ikusiko Luzar bueno, momentuz, akresale dago gune eskuartien, Hori da. E, fasting kontu ez, Instagramen. Hori da. Beste nun bueno, e, beste zareztan Instagrametik aparte? Facebook edo manejetan duzu, edo Twitter, edo... Beste kontu pertsonala, eta gero, e, bueno, liburue, liburue eskuratzeko, bai, e, bai, ba, durango edo isertako basarie, e, itzen eta urrikendeko zuen liburue, eta gero dozein liburuen datan, Peninsula Ibaleares, Eh, Ipensuri Baleares, eskatzeo zue, eta biogunetara deko zue liburu. Hori, hori nondik? Eh, Amazon edo. Be bai. Ah. <laughs> Eta gure bai, bai, bai, bai. bai, bai, bai, ah, bai, bai, internetetik be bai, deko zuen. Eh. Arekin hasten da, baina Amazon Olida. bukatzen dan eh, <laughs> webgune horretan. Ar armanzon. armanzon. Eta, bai, bai, internetetik eskura eskura gara, bai. Google-en eskero ez, agertzen da, ez? Bai, akresale postdata. Eh, duzu. Eta, bai, bai. bai. bai. Ba, bueno, eh, azkeneko galdera kingo, yes. Bota. uste dut maitan ez, ez dutxula baina ni bakit keres nutxau palante la vida. Eta wow, gai wow, dela. Eh, ia zer datorren. Galdera eh, berantzeteko. Lehen eh, egon garenin, eh, esan dugu hau eh, abadetxean konfesionari zu esana. Eta tarte hau aitorpekatari katari izen buru dugunez. <laughs> Ba, bueno, ba, hemen eh, elkarrizketatu izaten dago bidatuek, beti konta izaten dago, e, eh, bere pekaturen bat. Ostra! <laughs> Konfesa bizetan dago, bere? Ostra! Pekaturen bat, orduen hemen. Eh, ostra! E... Ostra, hain bat eko zuzuk orburu. Ez, baina, eh? nahi pentsetan ze, zer kontableiken, eh? Zer kontableiken. <laughs> ba, ze, pekatu zein, eh? Bueno, ya que no, novela baltza aipatu zuen, ba, zo zerro iuntzu leke, bai, zula zein iuntxue. Zuk peka, pekatu moden ikusten dozun edo zer. Ez hori da gauzia, igual nik ez dut ikusten pekatu aitortu, moduen. Edo, bueno, edo aitortu lehen zozer, iguale igual eh, kartzela. <laughs> Eh, Kamengo deklarazinuekin. Joder, itxioztezu en bolandas, eh? Bai, bueno, lasa. A ver, pekatu, eh, pekatu, eh? Jo, ez dakit, ez dakit. Igual, eh, Bota, bota. Bueno, ez dakit. Izen light, ez da zertan izen. Hori hori guai esaten, hori guai esaten. Ba, hori guai hori. A ver, ez teko potolo izen, ba, potolo bada hueto, eh? <laughs> Entzulia Ez que horregatik, gure teman ez zertan <laughs> intermedio, baina horregatik ez da, ez da. Anima, anima, 100 100 ez dakit, ba, igual Eh... Sí, Krusty Chicken, eh, señes, mal pensado. <laughs> Ahí me va, vaya, bueno, ahorita... Has pescado pulpiños, Está ¿eh? pescado, es. Pezque... Pezqueñines, no, Pul eh, gracias. Es, es, pezqueñines, es. Always, nizaten asesino sin piedad, baina con conocimiento. Arrantzale eta biologoa izan da. Baina es, igual... Te mato sabiendo que te mato. Igual gabonentzako, ba, igual eso ser de... con caparazón, ba, igual... Eh... Krusty Chicken... Eh... E... Zela Krusty Chicken? Karramarroen bat, edalako zozer etxera nuevo, <laughs> ondo zipelle, baina... Ah, adopta bizendo zu... Adopta bizendo atori. Ilegalmente, <laughs> ilegalmente, una especie furtiva, en peligro de extinción. Es, es, es, en peligro de extinción. Ah, en peligro de extinción, vale, vale. Always sustainable, always sustainable. O, always, always common, always common. De ti hay muchos, tú... Eta eh, gero ez dakit, jo, eske... Bueno, nahiko, nahiko, ez? Pero espetatu eta nahikoa, eh? Nahiko, ya está. Etorriko jakusamen los de Eslanda, eh? Hori da. Eh, WWF. Eh, eh. se pronako <laughs> edo edo eh, se pronako. Se pronako eh. zip, hemen si Ah, hemen si paioek. Hemen si paioek. animalia ninguruen Alako edo bai gau. Bai. Edo bizkaia letrero de bien diputasiñeko guardak. Arba politxia. <laughs> Arba bizkaiko baso zainaka. <laughs> Ba, ben itxuku. Ba, Imanol, eh, mi esker eh, tortiarren, ainarin erentzun izintarren gure eskaida edo, bueno, elkarrizketa etorri na eiteran etorri nahi izatea haitik. oso guztera gunaz. Eta... Eta... pertsonen etorti, bai. Bai, bai, bai. Benetan, bai, eh? bai, bai. bai, bai, Unen engañau, bai, Eh? <laughs> ah, bai, txartu. Eh, sí, sí. Eh, Pertzonen etorti, Es que... Ulertu zen man, eh, eta etorri azaen lan, man, gurosu nien. Bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, galo, galo, galo. Atiek, atiek, bai, bai, bai, <laughs> <laughs> Ta bueno, vale, nahi Mikel Moreno, ba, Mikel Moreno nabesti agurtuko zaitxugu, eta placer bat izen da. Andia. Eta, eh, hori, e, urrengo arte, zan bezala, hamen dut zati zabalik, eta laste arte, Manol. Ezker aukera okeratik eta ikusi eh, ikusiko, ba? <laughs> Arratzalde honen zule, arratzalde hon beste behin. Laixi ratian, laixi hartzen zuzen zuzenien. Epa, epa, epa, hande, hande, hande, hande. Eh. Ia, ia, ia, ia, ia. <laughs> Barikuro arratzaldeko sortziretatik aurrera. Taladro sarata gauzien. Buu! Ator kantari! Oie! Laixia riratia, aidan da. Hau palete! Hori! Hori! Guantxu frioleri fosfa Zizoleri Laixia riratian, laixi hartzen zuzen zuzenien. Epa, epa, epa, ande, ande. Ai, ai, ai, ez ez alzeo dugu Eh, sari ekin bloke baina ez dakit, korto zirkute dukin dugu, sola baina guzo Ez dakit zemazada, baina bueno. Eh. Baina bueno, gauz, guazen oin bai, oin bai, bai ofixelakin, laixingarrekin. Dale, kaina. Juan frioleri fosfa, zizoleri zan. Juan frioleri fosfa, <laughs> Si soleri sanan chu frioleri fosfa si soleri samene ni trai ni eta guzti Kini nivel eh ondo geratu tu yacho canona bai za ai amaseona ba, Eta bueno, one, one kantiek zer egarten nozku, barikuro, barikuro, astero, astero, barikuro, barikuro, zuen barikuro, gure zuentzako. Laixinger, eh? Laixinger, ez da? Laixinger, bai, bai. lehiak eta aionetan gogoratu Laixiar irratiko kamiseta badeko gule sosketan. Ionetan hori da, eh? Ionetan hori zengoa ionetako sarize. Eta, eta besterik gabe, e, azte honetako parte hartze itxela okin dugu. Bai, bai, azpen barretzeko da. Irurogeita piku, oza, irurogeitik gora izen dila, azken horren sartu izen dugu, eta irudu lau, eta ja kontu egaldu izen dugu baina iru hori paileta, baina gehi zeudeko gaur e, gure basuen. Gure baina, bueno, baina gure da, dana baina nina guzti horrekal, entzule barri zema batu bada azte honetan, hori da, eh, espliko biko dala. Ah, espliko eh? biko, bota, bota, bota, bota, hori zuen lana, hori zure elegantik jo. Eta esan dugu, eh, kamizita bat gure kamizita bat sozketan egongo dala, hile honetako sozketan. Baina horretako, kamiseta hori lortzeko edo, sosketa horretan sartu alitxeteko, zein da erie, zelan parte hartu aldo zu. Bota! Guk astero, astero, ipiniko gu, hau bat, eh, ipiniko gu, pertsona esagun bat, kantuen. Bera gure kantia, Eta, bueno, e, abeslari da, jakin dizuen, bere diskoko abesti bat ez tozkule kanteuko. <laughs> Hori da, e, dato eh, importante. E, jakin dizuen. Zaurreko ni Entzuten bazu e... Zaurreko ni eukin Alex Arduin e, imitadore bat, eta jendie... Eskaza, benetan eskaza. <laughs> baina, baina konfundido, ele, Alexekin. Osa, Egon zan puntua, bat, decías, Alex izango da ez? Jo, arrekan, zuk zure buruari olako gauzat esati, eh? <laughs> ez dakit, eh? <laughs> Beste inoak esati ondo, no, eh? baina zuk zure buruari olako eh, lorak no, no, Baina, eh. el secreto? No, el secreto, entzuli, ba, kixe zu izen zinela. baina hori da, ez, eh, esateko, aurreko aste baten reka lipinik kantuen, eh? gatibun kanta bat, kantaba ban, eta erronka zer zan, asmatzi, eh? gatibun kante bere kantan da bina, nor zan. Eta aste honetan be, eukin jogu guk gure ez Bai, hori da. Eta, entzun daigun, eh, pasan hastien, asmatzeko, eukin jo zuen... Aukeri, eh? Hau dizue. A ber. Dios, itxara, no? eh, badekete, badekete men, baina nun, hemen txe, hemen bai, bai, bai, bai, eh? Hau da, pasan hastien, zuek asmatu, bueno, ez, asmatu bierdo zuen, Estelena biaramun, Ezin ez lehertzea arnago, zabeleko kalamreak, ezin dut gehiago. Ta zer ondo pasatu nun, ura gaua atzokoa, denbora luze batean. Ba, gure entzuliek, ja, parte hartu da, azte erronkan, baina, esan biogu, zelan hartu den parte, ba, bueno, sare sozialetan parte hartzeko aukeri dau, gure laixia erratia wordpress.com norri aldien iruzkin eitzitxe, bestela hor gauz Instagram, Facebook eta Twitterren bai, horbe parte hartu zenkie, YouTubeen bertan be, Ez dakit, igoten dugu, bai? nire zalantza dagoaz, ez dakit. Dako, eh? no, no, koment, aia, ah, eh, hori ez dugu txeketan, eh? <laughs> bueno. <laughs> Aitor eh, dugu, jutu ez dugu lo txeketan. Bai, bai, txeketan dugu. Bai, maz dugu, aukera modu ez da guria, hori eh, bueno. atzetik eh, eskutuko lan bat ekin dugu, ekin dugu, langiles, gure, gure la sombra, lan, taldiek. Langiles en la sombra, ahi, Eta horrez gain, telefon zemakia dugu, nun WhatsApp espartaz lo zuen, aldo zuen, uh -huh. venga, regal, bota zemakia. Ego bota, imanel, bota zemakia, goizen dauna, jatzitea, ah, vale. arko Vale eh, 6 bost lau, 0 iru saspi, bederatzi, bederatzi, lau. Alright. Oh. Yes. <laughs> Hori da, WhatsAppa bieldu biel biozuen e, eh, telefono zenbaki ze. hain sexy horretara. Eta esan biogu eta aipatzeko, ez? Eh, WhatsApp bidez, iru modu deko zuezela, bai, bai. parte bai. hartzeko. Bi ukin zen lehen, bata, ba, bueno, betiko moduen idatzi. Ba, eh, ba, gaurko artisti edo laixingerra da, ez Eta asmatuzkero, asma, papeleta bat. Papeletat, hori da. Hori da. Eta esango zupen, gania animo konaz, eta guk estimauko egun moduen, audizioz partatu zin, Zuen bere, audio, zure audizio bidali, ba, bueno, apa, zer, laixe, arriratia, zelan, zabixie, juhu! Eta balako gauzak, eta, bueno, erantzune bai, e, beste gauza askon artien, guk asko eskartu gugun, benetan, bai. hori gure guz, hori sustatu gure guz, zuen parte hartzia hotxez, irrati badalako eta gure haotxa bakarrik, ez, zeuen akentzulina pentsuteko. Eta kaso horretan, erantzune zuzena izin eskero, papeleta? Bi. Bi. Hori da. Eta irugarren aukera? Eta irugarrena, hau ja barriz, eh, ontzu ipinegun emartxan. Ondin ez dugu estrena baina, eh? Ez dugu estrena, ez da nioran imau, makigu zuen eh, telefono edo sakelekuek kamana badekiela. Ez bakarrik mikrofono bat. Orden bi joat bialtzen bau zuen, eh, esanez eta esaten duzun horretan, gure laixingerra esaten bau zuen ba, iru papeleta. Papeletoi. Iru papeletoi. Ez, Eta segatik gaur zuzenin ez dugu hori sustatzeko legi aldatzen. Legie? Uta aldatu izu legie. Venga, aldatu, ja, ja, ipso eh, facto. Iratxiz, papelta bat. Venga, ba. Hau ditzoz bi, eta bi joa bialdu eskero. Bost! Bost! Ala, venga, Nuses, ya está. No es bidezku dala, eh? Ale, bai, bai, bai, Eta, eta, eta dina lau. O sea, papeleta bakotxa, tamaino netako. <laughs> bai, bai, beste guztiak tametako. Dina lau, neurriko papeleta. Beste, beste papeleta tametako. <laughs> Busketa bat. Ben gainien, tapoi aiten. Sakatu bai algo. <laughs> Vale, ba, baldatu pa... gulegie, venga, toma por culo. Aldatu. Hori da, bidizo parte hartu ezkero, bost papeleta. Hori eh, bai. Bidizo bitxartez bi, eta bestela, ba, bueno, eh, zuek normali ingizien parte hartzen duzu moduen, eh, mensaje bat bieldu ezkero, whatsappez, gure eh, bakire, ba, papeleta bakarra. Ez da gitsi bera, eh? Mm. Onzik, eh, alan bada, segidu parte hartzen. Baina, esan biogu, papeletaz, oi, idatziz hartu guz erantzun gizienak, baina ez idatziz bakarrik. Ah. Audio bat, ba, hemen, bate-bateke baliteke papel eta irabaztia, eta entzun daigun, ze hau ditu bialdu Aurre antiti atzean tutu, ta barriz oztopo, Tata zelan ezindan esan, zerrendan ez tagolako. Banik uste dot falta dodanaz, dian ando dala joko. Neska politzen dalako edo, gaur aukeratzen dot toto. Alright! Oh, Dotore, ah, justo ah, behin, dotore gupentsetan ja justo galduten, eh, eula zabe, la, la, e, eh, laixi programa entzuten, ze azken alizen yes. beti erontzut euskune olako bertso dotore batekin, baina, bueno, hemen dugu eta mi eske justo benetan horrelako doinuek bialtzearen, eta esan behar dugu zer, Asmatu... Ete dau. Asmatu, asmatu ete, ete dau. dau. ez, bai ez. Eh. Baiko gure gure aztenetako... Hori jakiteko gure gure parteidiek eh, audizio bitxartez eh, Eta entzun egun eta danok dudatik urtako jasin dan azte honetako laixinger. Haupa, ekipo... Enaz, ez maitan etete, ez maitan etiti, ez maitan etutu. Ni maitan etoto naz, maitan etotorika. Eta aztenetan Badakizuenez, <laughs> ni izenaz laizin gerra. Gainera pizkat omen alditza bat egin izen gure otzet, e, gure bertzino gaban, zorginolako bertzino gaban, zertu gendun izerretegi talde horredi, gozategin abesti hori kantetan, eta hori, e, espero dut <laughs> gozatu izena, e, parte hartzaile pilu egon zarie, eskerrik asko kontuten ukiti harren baitan etotena zela, Eta, eta hori, ta eskerrik asko lehizia erratia entzuti arre bai. Saludo bat nire ekidiei, eta, eta bise entzun lehizia erratia. Entzun leziar erratia. eh? Buen bai. mensaje ahí, taka! Hori, hori, maitane toto izenda. Itxu, hemen eukindu irrati zen oindala orde baina ja... Zuzen eki gure genduen, baina bai, poin berra ekin jau. Hau, itxi dau, eta gu nizien da. Ni uste gu nizien dala <laughs> lotxie gaitu izan du. Ai, kepena gu mire izinaz. <laughs> Ba, bueno. Eskerrik asko maitean, eh, parte hartzen, animatzi harren. Oli, da. Eskerretzen dugu irratetik. Da, eskerrik asko emetik eh, gure estu izotik eh, afai, afaitzen juin <laughs> Afaire bidien eh, pa, pas, pasiuen erdi harren, estuen olako dugu harren. Eta eskerrik asko zuri. Ba, laixin garrizeti harren. <laughs> Bai, laixin garrizeti harren. Eta, Eta bueno, entzuliek, horri bile fin fin, justo bai. kasmatu dau. Justo bai, kasmatu justo dau. Justo kasmatu dau, orduan justo pare bat papeleta dukingo dauz. Pare papeleta, bota bigarrena se sestora. <laughs> ah, bigarrena sartu bigu? Ez, ez, ez, bota, barruen dauz, eh, horrek lehendik entzun dukin jogu eta bajakin dugu. <laughs> Baina, bueno, sosketa. Hemen, eh, kamarie eh, gaur kontak grabetako... Bai, bai, bai, hau multitask. Hau, Eta mendeko gu imanol, gure gaurko gomidatu no. E, prest laguntzeko. Gure, gure eskuin usenti, eh? Ai, eskuin usente. <laughs> Bera, gengo da gure sosketa, aztenetako sosketa. Eta aztenetako papel eta bikoitza nira baslea izango te da. No. Bata, hartu bat. Bakarra ber, tiki-triki. Eta, kamala prest. Bai, bai, badako grabetan ja. Garasi errazta. <laughs> a ha, a ha, Nor. Garazi errazti. Oso, no, eh? Eta kutsi zuka <laughs> Por Gryffindor. Por Gryffindor. Ez, ez, ez dut xoizan eta. Ez pentsan da. hau oso bitzita irten izaten da ondo. Matezbe, oi horregoten da nien beti izaten da, desastre. Apa gara Apa gara Apa gara zi! Apa gara zi! Apa gara si bai, bai. errasti. si errasti. Errast. Seguro, hala. Errast topako. Bai ba. Errast. I don't know Eta beste dik espada, uste dik gauzela ja. Mentxe, si zu. Ba, ez ez ez da zu hartu. Maltxurre garazi, orde zingu. Garazi. Biga rematatara gombirku. Bai. Venga, ba. Baina, igual, geitzeko ustot, sari bat gehiago emon aldala gaurko honetan. Eta ikusite, ez daula telefononik hartu, oin entzuten badu baten bat, gogo baz parte hartzeko esango. Bota, bota, bota. Bigarren sari bat daula. Ah, ez dugu esan. Eta gaurko honetan, ez boleto bikoitza. Boleto bikoitza erungo dauenak, erungo dau, Liburu bape, bai? E? Eh? Que me estás <laughs> Eta, ojo, bani bat nire aparte hartu bierko dut, a ver. Bueno, ya parte hartzeko berandu da. Baina nio. Baina, bate bat entzuten badau eta ikusten badau, joa, laixi erratia. Se batzu, Orduan, entzuten batzuk lotxiaz, ez dabe telefonik hartzen. Orduan, aztenetan, Orduan... de sorpresa, zi, alo puto loko, gugu, bai, papeleta dikoitza. De partidos al... Gay liburue. Gay liburue. Osa, liburue doi el tirón gaur. Eta aparkatu... Alo puto loko! Eta aparkatu ena sakortan zina... Imanol! Imanol, <laughs> orden dekogu, gaur, bereziki, gaur, hasi alo puto, alo puto loko! Ja. Agre, Imanol agirren, aka, fast inken agresale liburue, gehi, ie bukarako zuzketako papeleta gikoitza. Hori da? Hori da gaurko zarize, gaur telefonu hartzen dozkun pertsona Hori da dekogune? From lost to the river. Orduen? Ega. Eh. Orduan, oin bai, oin bai, ba, ensaiote de gogu. Bai, hori da, lehen ensaiote. Oin bai, guzelando asuntue, ia gaigaren dana ondikiko. Espero. Eta, astenetako, papeleta huiko eta, akresale liura, irabazide, da! Oh, dumi, zutzako! No me digas! Hau pakibo! No me digas, kimetz, dumi! Ai, ai, ai, botakini lan, izuzo, <laughs> Ez dakit ni lan nire egingo dugun. Ai, ai, ai, ez dakit hartuko dozkun telefonue. Eh? Eta, eta parkatu non? <laughs> Topetako? Kim Hetz, Kim Hetz. Eh, zenitagoia da. Bai, Kim zenitagoia, zenita Aka Dumi. Aka Dumi. Eh, ez teko gu. Kimo. Ez teko gu. Kimo, Kimo Dumi, Kim Hetz. Ez teko gu bere kontak. Zeni. Kimika. Ta Ez teko gu bere kontak. Ez teko gu dugun kontak. Zuba dugu zu. Ba- Venga. Usteot, eh? Eta, eta, eh, eta, eh, eta minillak badeko zer da hori? Eh, bat, ez? Eh? Zerako Esto. Ez esteko eh. zen Instagrama bai, baina... Ai, ai, Eta, eta, eta... Instagrama ti deitu alda. Zer? Instagrama ti alda. Bai. <laughs> Venga, deitu Instagrama. por Instagram, mama. modernos. Reacción, reacción. A ver, a ver, badeko gumbera. Eta aquí la niña dugun. De tíos... Ez dago gure betiko tekniko hemen eta... Tekniko, tekniko, we miss you. Dei normala. Dei eh. normala, normala hartzen badau. A ber, txufo izu hemen. Eh? Ah, ez, karo, ez, ez. Ez deko zu? Ah, hori da miriak, ez, karo. <laughs> hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Zer hati ah, ez? Karo. Mm, dei kedau. Etxien, konfiantzan gauz, etxien moduen. Imet, hartu izu ba hartu izu kimetz. Liburue, eh, saineko zuta. Juan txuk, juan hartuko zua. Saineko zu liburue, kimetz. Juan desastre gau zeo, eh? <laughs> Ai, ai, ai, ai, ai. Ba, Nagatzen bai, jenti hartzi, eh? El trabajo, eh? Ostira tira la raza de baten gente hipoteu, eh, neta. Claro, ah, baina, adi, gomisa, iure eta, eh, edo sin salta tan te, jo. Jo, eh. Konektando, baina Konektando. no konekta. <laughs> Eh? Jos. Jos. Eta berez, gure arauetako bat ez, telefono hartzen ez badu, ezin dugun. Jos, gainera gaurko zarizaz? Bueno, ni de coña. No, Jode, vamos de Cristo Peris, hau txo O sea, saltau ya ah, beste bat. No ha habido respuesta. Ah. responde. Entzuleren entzu bat, eh, zuzenien entzuten badau, eta Gimetzen zemak bareko pasau, mesedez. Gimetz. <laughs> Juancho, zer da nik uste asunto? Eh, crudo, krudo, krudo, oskuro. Hortu aldo eh? baina ez igual tartago asko. Eh, eh kimetz kontaktando. Denbora, aurrera, amarrek, amarretako bos minutu. Denbora, eh, denbora. Amaitzeko ordu, eizen gonditzak, eh? Ordu ze, beste papeleta bat edo kimetz entzak urtitxiku. Venga, beste papeleta bat, venga. venga azkena, venga. azkena. Sentitzen dugu, kimetz, eskerrik asko parte hartziarren eta... Kimetz, guapo, guapísimo, majo, maho, maho. bidali mezu bat e, eh, laixi erratire eta zure mezu esen bakizaz Se beste da ezin du daitu Edo, WhatsApp ez hartu parte, WhatsApp ez parte hartu eskero, bertan egin gaini numeru eta zuaz kontaktetak claro. zure Tanto Instagram, tanto Instagram, telefono. Bueno, oin bai. oin bai. Oin bai, definitibo, eh? Ia, aztenetako. Akresale liburu, Eta papeleta beko bazlea irabazlea izango ta... Zabala. Arraiz zabala! Arraiz zabala! Maizu ma... Beste behin, larraizek sarize! Bai? Bai, bai, bai, Ke tramposa... Bueno, ia hartza uzgun telefonue. Eh? Hori beste bat. Larraizek ez bada bartzen, larraizek txako ez da izango. Ja, sari bat egin izan badau, que este atentak, que sabe lo que hai. Venga, eta eta Sarise mote gustot honena Juanchu ke moti, ¿está? Juanchu ke mota Sarise Juancho. Yeah. Eh, guapis... <laughs> venga va. Juanchu prest. Va, bai, esto eh, venga ahí. Me ha hecho ánimo. Me ha hecho ánimo, a ver. A ver. A ver, la reche gato school. <laughs> Eh, eh la reche, yeah, guapa maísima. eh, <laughs> su su aquí su eh, eh. la la chei ratiti de chenavista. Eh, la xe irrati se va a sausta. Eh, ba jakin daizun, eh, eh bueno, eh gaur ba jakin daizun, eh papeleta bikoitza eh, irabazi zule. Ori da, sosketan eh boleto bikoitza. Ba, bai, baina baina baina baina. Ojo, azte, ojo al bombazo. Chaste netan eukin dugu gomidatu zo majo, majo, majo eta xalau bat, eh idazle dana eta itxisku eh liburu bat. Liburu bat itxisku eh, opari gorko papeleta bikoitzan iraos ze, ze, ze mutikoek esan da, jo, kez oso, kez oso, zari ze, papeleta bikoitza, kikutrez, eta bera maho maho ekarrizku liburu eta tazutxako, eh, Ai, ke bien, ke bien, eh. eskarrik asko. zuri, magisima parte hartziarren, egon zai ez entzuten? Karo claro, baietz ez da, claro, que majo azalauza egon zai ensueko rentzeten etzien. <laughs> eta di egon zai telefonora, claro que sí. Eta primizian ganera, zuzen zuzen. Eta hau joan mendeko zu iman, idaz lidaz li, joan mendeko Zu txut, pasa, liburuko pasaje laburtzo. Ai! E, Egilien ahotxetan, eh? Ai, ken majo! <laughs> Ai, ken majo! Ya. Silencio se rueda. Inorke sekien zer egiten zuten gabaz basoan. Beraien artean geratzen zen konplizitate hori. Belstasunaren epizentru neuralgikoan jesarrio iziren eta han, barruko eta kanpoko hotzak antxe baten zituzten. Ai, ez dut piperri bezulertu baina, que bonito! Que bonito, iman ba, nola, eh? Se lo dore? va mordu mordue cosecos, pio, Bueno, es da berroita iruta y zuriz. da <laughs> da berroita iru horri alde zuri, zutxako larraiz. Hori da, zutxako. Zutxako, que bien, oie. Bai, geratu bierko gaz, oze hartzen, eh, liburu emoteko ta. Geratu bai, bierko gaz, bai, ta. Eh, eh, eh, kaina o lo que tu quieras. Vale, Guata, vale. Malibu, con piña, <laughs> Malibu con piña, eh. Vodka negro lima. Malibu con piña, vale. Apa, opa, Juancho, ligote ahora que aprovechan, eh? Ah, eh. Vaya, que le gusta esta torre, pues ahora que aprovechan. Jose Txubeti las eclipse, a beti da borre eh, gainien da, no me deja. o bueno, la raza majísima, hori vale. zen da, dana, parka tu, eh, molesta txiarren, eh? eh? tranquil, tranquil, afaltzen gabiz. Afaltzen Estas eta se sabiz, afaltzen? <laughs> Ba, eh, pure patata, eta gero? Eh, brokoli gaz, anaurixia gaz, eta, eta gero? agaz. E, eta postre? Eta postre, gero esnie. Eta, kolakau eta, eta kafe edo infusion? <laughs> Eh? Eta kafe infusion? Eh, kafe, nik ez dut hartzen kafe. Ah, kafe, kafetan eskaro bez, eh? Gero, zide, ezin lorik ineta. Ba, bueno, <laughs> larra, et, pakin itxeko zaitxuko, ja, bale? Dale, espero asko ba. Gabon, gabon, guapisima, Zuri, eh? Eta zoriona. Gabon. Bai. Gabon. <laughs> Juan Juancho, menudo elemento tú. Vaya artista, vaya, Vaya artista. artista. Juanda. Satélite. Junda, sí. Ya. Es que ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Va, bueno, eh, arte hartu jozu teléfono. Arte yo de teléfono, ay, pobre, pobre pobre. micrófono Kimo. Ah, llamada finalizada. Ay, bueno. Bueno, gero he comentado bueno. komentau. va en hemen eh, boleto de emango, zegoen, zegoen, es zegoen, Bai. banatziarren ba, parte hartzi sustatu bida. Bai, parte hartzia sustatu. Juancho kinda modu emetxu. Eh, Juancho, Juancho kezak sustatu, baina huele irabazlea espanta bapurtxo bat eiotxa, eh? <laughs> Ondar, como, bai, pesau, eh? Dajame. <laughs> ba, bueno, aurrera goiez, ya berando hasi ga, berandu txen bai. hasi jaku programa. Eta, eta betxu, ointxe, ointxe irakurri bai WhatsApp, ez eh, gara zirrastika, hiena zentera, ointxe bieldu dugu. Ah, lastima! Ba, pena, bat, eh, pena. Bistoko, ah. macho. Ba bueno, gu aurrera jarraitu biku, ja sari semanatu dugu, ez zindu batzerain. Hori da, eta aurrera... honetako enge, baina datorren astera begire, beste, ah, beste lehiaketa bat, ipiniko gu martxan, eta horretako, hemeneko deko gau ditu, eh? A ber, a entzungu, ja, eh? Entzun, ustot, merezi dago eta. Merezi Al final de la rambla me encontré con la negra flor. que creció tan hermosa de su tallo enfermizo. ¿Dónde vas, negra rosa? Me regalas tu amor. Y que tu culpa fuera solo por mi culpa. Y que tu culpa fuera solo por amor y que los besos flores negras de la rambla son o de un rincón. Eh, pa equipo! Hori Vicenda, hori izen desvelamos el pastel, eh? Así desvelamos el pastel. Zalako... Jo, Jose, doktore, ze tipo majo. Spoiler alert. Eh. Spoiler alert. Spoiler alert, bai. Wow, wow, wow, wow, wow. Ba, bueno, hori zen da... Astronetako entzumi dugu barriro edo bataz nahiko ekin dugu. <laughs> bataz nahiko ekin eh? bai, dugu. Bai, bataz nahiko ekin dugu. <laughs> Bueno, sarietan ezin... Sarietan ezin eh, dugu. Hau barrio entzuteko aukeri ekin dugu Vale. Baina, hori dizu entzun dugu, baina horrez gain guk lau aukera. Botaz nahiko Ba, bueno, bai, gaur gure gonbidatue Imanol izendanez, ba, bueno, zure omenez, lau bost, Imanol ipinikuz, nahi bozu zure izena ez hartuko tartien. vale, perfecto. Eta gaurko profesionena di alde batetik aukeran Imanol Azurmendi, <laughs> ba, badeko sarietan hemen eh, durangako Imanol Azurmendi, badeko sarietan be nahiko saltxeru da, ebere eus, eusnop <laughs> kontuaz, ez? Memegintza, euskal Mesme, memegintza. Euska, euskal megegilea, hori piniko, venga. <laughs> Euskal megegilea, perfecto. Meme, me <laughs> Memegia, meme. Meme, memegia. Eta ze esan dut? Me, me, ze esan dut Memegia. Memegia. Ima azur di, Euskal, memegia. Be aukeran, Imanol Arias, aktore, eh, luz, lucedor de, de, de buen pelazo de buen mostacho. Vale. <laughs> Eta horre, chico. <laughs> Lucedor de... Vale, bai, Lusitzen da bien a Susara. <laughs> Zeu que era, no Imanol Alguazil, el ex Jokalari eta gaur egun entrenatzaile eta sale zutxu, eh? Ose, sa, oso, salie, oso real salie bera eh. Eta abeslari fine, bebai. Kusik gendun, kopa irabazi benien. ez sí que Zegotuz, eh? Ezagun esa, asko eta ezagun potoluek. Eh? Eta urbilekuek. Mm. De aukeran, Imanol, asekaz. Ze, Imanol bakarra dekugu Euskal eh, abeslarien artian. Imanol, hai. Imanol, asekaz ipiku. The only one. Ora, <laughs> Hor deku. Eta, bueno, jake egon bidatu hemen ba, bueno, zaitxik ez, ipinikugu. E aukera bat, propina, Imanol Agirre, AK Fasting, Esku inocente moduen. Cabito blanco. Cabito blanco da Bai. Borrek aurko aukerak, repaso txiki bat ingot, azalpen luzen nen ostien. Azte honetan gara, gatzau ipinezu, ez? Karo, bostaren aukera bat, Josef. Bostaren aukera bat, aurke pasa. 20%. Venga, repikatu dali Aukeran, Imanol Azurmendi, B aukera, Imanol Arias, C aukera, Imanol Alguazil, D aukera, Imanol, The Only One, eta E aukeran, Imanol Agirre. Latza. Latza. Latza. Erronka, polite, azte honetan behar. Erronka, polite. Baixin garren eh, luzetu otzu. Azaia, eh, azaia izango dago, eh. Amen, bueno, eh, belarrezek eh, afinau, eta... <laughs> Bai, bai, bai, bai. Nik usat pistazko joan dala, unien zier. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Programan jarratzea ibasa, ez deko zuzetan dudarik ekin bihar. Hori da, hori da. Lehenengo bi aukera arti nengo dala zute. Jo. Ta bueno? Rekal ere bai. Ba, bizin da dana, ez? Ander? Bai, eta azira, azira... Oitutena honi agurtzen, baina gaurkonetan Errekale itxin nahi dutzen marroia. No, ah, polla, no, no, ni ez dakit. Hori Or, bai, ez dakit dela sumo donetien, igual, igual, Imanol be horretan inspirau, da, ez dakit. Bai. Bueno, ez dakit. Despe... Noan itxo zue denbora. Bueno, ba, zu txapa bat bota eta jazta. <laughs> Zuk baki. Ba, bez. Gure bueno. parte ez gaurko aste honetako dira, hau, orduen zure esku izan dugu. Agurtzi, bai saioa eta bai entzulek. Vale. Ba, ba eh, onaz oso oso gustora saiuen, deko zuek kriston meritue alako, ba hori, eh, infrastruktura montetie ba, borroketan eta baliabiaikaz, eta bota odaz, kriston barrik. Eta hori, kontuz, haukin eh, ikusentzuleok, E, datoz, <laughs> datoz, ekaitz latzak bebai azte buronetan, hasi ez aztu aterkine, eta itxasuan ikusiko gara. ¡Wow! este llega bien, chules. ¡Qué maravilla. un ibilita un arte. Txintxoak Gotita. Aquí me, aquí me quedo. Ah.